Хушма чулгаш. Сунаржы хала бізем. Юмахсем. Пір кашрах шырде иге гуяндытрым. Хизе плячасем. Хаврах пледер. Ман аттеде, азаттеде, азатень аслашыде, сунаржы булман. Аза тень гына мар, пирін пәдім еқрада, не сунаржы бұлман. Шавынба манран пурде жаплайдашы. Штаппан битче, езі мінлемайба, Шавдири чаплыда, паллы сунаржы бұлныға. бе қалазан, эбе чаплыда, паллы сунаржы бұлнынжен немінехте тілінмелі жүк. Мінжіндезен, манбек сунаржы бұлма, тагам да булдарать. Чаплы сунаржы булма пір жеш керлі. Выл темінде бір шутлама булдараган пуш. Унбе гослы буш пулзан вара, тагам да чаплы сунаржы булма булдарать. Анжақ, манын нибек ослы буш, керек камында шукшав. Агымын жынебі тенжері чи чаплы да, паллы сунаржы булзадыдым. Ман бұш чынақты пейде осла. Вол темінлі тілінмелі ябалазем де жуғышла сағыларад. Тенджері чи чаплыда паллы сунаржы бұлмалы жуғыжа да волақ шутла сағыларды. Вол ағымынле бұлжы. Эбі үнжухне вуны жүлде ачатчы. Эбі үтті им им де хыюзыр бұлман. Атте таваган пуры жеде хутшынаттым. Пызы качасембе бірле ямаш вырманне меде каятым. Тюрех каламалла. Манбек паттырри, урых пәрача да булман ялда. Пірремана пызы качасембе бірле хамыр ял сунар жезем, ямаш вырманне куянзем әрлемейлзе кайрыш. Вырмана шидеспе, сунар жезем пурде уйгір недір заюлчеш. Пире, ачасене, веш вашан прагухе варманалла илзеге де кардалатса тұратса дұхре. Хой тебір херрине житсе саспаричен пурне те шыптыма хушсах варчче. Ать! Ать, ать, ать, ать, ать, ать, кашкарзаяча прагух, пурне кардалатса тухнығышын сасси шумне самантрах теме жетерлі сазы құтшын зағайры. Ать, ать, ать, ать, ать, ать, ать, о, хо, хо, хо, хо, хо, э, хе, хе, хе, хе, Эбир пірбірінжен при ирттерзе хыдырақ кышкырза бұратпыр. Шапла кышкырза пәр кетіп уян хавалаза кылардымыр. Уй хернедір заюлны сунар жізем, пыжалезене хүплеттерме бұшларыш. Эбір тадақ хавғалан зайырлетпір. Тада ғыдырақ кышкырашса уйгірнеле духма катпыр. О, хо хо хо хо хо Э, хе хе хе хе хе хе Вармандан пірхензе дұқсанақ пурде піржіре бұғындымыр. Вешкін Ваща пыжал аварлары де, кадық шалінжен сұржық не сирбеде-сирбеде калашмадыдынже. Педімде, куян, пағылдақ еван загайры. Кун бачарын задым арым, самантырақ тебірне берзе андардым. Бұғадып, Ман бадаллах вишемеш куяне сіксе бұрад, ябыр-ябыр пожала тіллезі дытрамда. Анжақ эбі икі кеп шинчен бен икен? Куна тыда си маре. Тыт незем штабаразанын, ваша битче, ыйтрымыре бир. Вешкен ваша бере илтмеш пулза шаплақ не. Ну, иккебе де жидіға дерімде перзе үгерне куянзем батне чупрым. Еп, візенне, иккежінне де урезене шалдырақ хуш сабрақны иккен? Куянзем ұшта санын, шавна калаға ес ваша биче, сунар жезенчен бірі. Вешкен ваша сүнне челемне переге хутченімзе илжеде, хыйынчен идаган сунар жейіннелі шаврынзадыжы. Куянземи. Кужезене мыч-мыч хуба-хуба илзе итре волунран. Ара, куянзем жав, хов берзе үгернезем. Эй, візем хам бұныне курзанах, пажал бұл кезембек таш тадарза жухалчыш? Вишкен ваша чілімне тебір худымзе илчеде лач сурса айкене лебырынчы. Ун віріне кузармат ви дұқсадычы. Манын тада интереслерек пульчы теревіл хыйн шевер зуғалі вішне педергелезе. Эбі томвар рех тұраттым. Похадып, пызык карзак манбадалла віштерзе бұрад. Меллерех лектердезе хам шакна. Иксімір хуши пөрике хылаше шулзан, хайхине шамген жәнтілерімде кірслектерзе ядым. Карзак, мігілт-мігілт чигелинзе гайре. Пырза бұхадып, Карсагын иге күшне жашыдар забрахна. Матвей битче карсакна кытартха теріміре бір. Торзадар жешке мурилешші. Шамгаран мар, ураран бемелі кендесі шеш күлянза юлдым. Иге күшін женделекне болсан, еплі қатарма бұлдарны ран. Тетвешкен ваша, хой пірреде суйманбек болса. Тарзанда выл манран хыдылаймаш. Эбіна суккырскерне хелегірзенде тыдадып тұдады бақ, тет кузар Матвей. Эзір пожал берзе де пір куянды дайман. Эбі вот немін бемез рехиге куян чы, тет карзак штапане жавығытра. Епле майба, ұйтрымыре бер пір ғарызақ. ле. Пір куяне, сиксе тухрыде, ман дерчі. Әбі затырса куян аделлерім. Перзе үгермелі шеш үлнычы, манын игі ұрақ шинчен тебір куяны ваш вештерчі. Әбі шардақ сіксе палдыр шеш еванза бара ик керен пәрне де тыдаймарым. Сунар жезем, Кашния хыйзембе мменнь бұл нишинчен каласа вӹтернне гышын, эпир каллех кардаланса тухрымыр. Каллех темиçе куянкыларса забадымыр. Анчах вӹзем пір куянне те тыдаймарыш. Шаплай бір кунебе ямаш вармане дырық кышкырашса жүрермір. Кажамай ывынзах шитремір. Пурин де тыдын Малдан пире кашныйнех пиликшер бұз парат десе, астарза дұқны сунар жесем, кайран куян тыдайман десе, пірі де пір бұз памарыш. Эбір вара суежі сунар тембегех шиллензе Мін жын пір куян неде тыдаймарыр, ұйтірімеп вешкен вашыран. Ха, ебезімза. Мені идаттада, теревіл манжіне шургу жүзембе бұқса. Хюрезем кеске жау, шавын баты тармарыш. Ау, манын ура хушинженек тухса гайры бірі, шабақта тытса болмары, тет карзак штаппане. Шагын хүшін эбир візіне піриде пірзымақ ченмезірек келелі утрымыр. Пирен ял ямаш вырманен жән шивығақ мар. Шавын ба әбір келе теттен бұлзан ден жетірімір. Шак вырым жулданде манын пусть тенжери чи чаплыда, паллы сунаржы булмалы шухыжа шухышлаза кыларжы. Выл шухыш вара, мана хама да биде Анжах манын пірреде де хамыр ялды суеші сунаржы зембек пулас келмері. Мін жіндезен, эбі хам тюрешінна юрададып. Суештерме пулдараймастып. Киле даврынсанах ебе аттерен пожал илзе бама ытрым. Пожал илзе варда да ана, витлезе илчатте. Уруна шабада да тузадығын аймастын. Пожал илзе бама майдадын Сунар же булма малдан сымзуна шылма віренесчі. Ятлары бул. Сунар же булас шуғыша, эбе шабақта прахмарым. Пырахма мамар, вăл шухăш кун зерен үссе бычы. Тәлікре каш серен уйзембе земдарық шүреген бұлдым. Пірре кайзах вунжар куянран кая мардытса келеттім. Шакнашкал телексене хеле кереченех курза бұрындым. Телекре курныбех куян зенгерізене деп аллаган бұлдым. Шав земдарық кайзан пәрр куян неде тытмазыр таврынмастым Піребі темінлі сылдауба, Трихван мучизен бәтне кайрым. Трихван мүджі ул мүші бахчине духында сура-сура куянзене ятлашать. Пахрымда телензех кайрым. Трихван мүджен ул мүші куянзем урлы бирлі ер дузабыдерне. Ул мучизене кыштаса шап шуры дузағварны. Сунар жезем биде ябықшке берен. Хайзем шашиде тұтма Шавах мухтанза жүреше, тет трихван мучи. Эбе шавындах трихван мучизен бақчыне келеген көянзіне тұтсабы дересі жинжен жұтлама бұшларым. Манын бұш візене мінле тұтмалли меле чазақ жұтласа Шулла нюхребе хыймавырлама кереген Матви кужакне, ате мый гычларца дытнычы. Шакна заилдім дебі, трихван мудизен бақчине келеген көянсене де шав мелбех тытма ұтларым. Тебір күн кунебе мыйгыч сем яврым, пүрі шырде иге мыйгыч явза Қашпа, Қашпа, шывжавлы планзан, хай ескерзіне пүрне де трихван мудизен бақчине гайза улмушизем жүмне шихрымда сара-сара хывардым. Ирбе аннене ирех варатма Анжақ, шивырасы бұлмары, Шудыласы сенегі цех шіре адым. Канды кран кывак шуды кере бұшласанақ, эбе ебір-ябір тұмландым да, тюрех трихван мүджізен бақчине чупрым. Пуш мін шутланы, терезех пульче. Куянзе мойгачсене шакланды да сик келезе драще. Эбе шау дерезавын загайрым, Карзак штапане куянзен хюризем кескеденрен, еп чималдан візен хюризене бұқырым. Вал зойман зұйман екен, куянзен хюризем чынақта кеске. же чудақ чырмандар зағуратшы. Мен лейлзі каясқа кузене дедіп. Ебі візіне хюризенжен дытсақ каяшын бұлнычы. Келде шунашқа бұрыжынжен аран-аран азайлдім куянзене çаплипе хварадып та хам патне чупадып. Манын кил ытлахинче пулманран, Шунашкана чаза хилсе килдем де, күлме пучларым. Вәзем калама жук савынса кайрреш, Мінжін савынныне, еп чазақ чухласа илдем, Вәзен теге килмен келмен Пурде ожы бүрде кайма васқаны. Шакна білзен, ебі візіне самантрақ күлзелардырым. Хам, вұрым шабы де, эхе хе хе эх тезе адым. Ман куянзем шилбек шымыртерзе кайрыш. Хам келіне йырдырах түрек хамыр бады бұрза кедеш. Шапла әбі пір кашрақ шырде иге куян дытрым. Эбі шырде иге куян бар чазақ пәдім ялазарылчы. Тул шудылны шудылман пирин бада халық кебірлензе келчі. Карда дулли гуян гурзан, шинзем пешчезіне шапсақ теленчеш. Карсак шта панеде хашказа чупса шидре. Тарға шынғалаза барға, мүлі майбады тренезе шағын жүхлі куян, тесі ұйдат манран. Каласа барзан да ұссы жүк. Урузем хушинжен дұқсадарны куян дады дайман бұна Карзак штапане помидор беге хирелзе гайреде, самах мезрех тұқса утре. Ун ғышынах перін бада трихван мучи бұрзагеде. Валмана пушран кареде, пожал илмедезе кестінчен пилік тенге ұқшағылар забачы. Шагын ғышын әбі пөрі кілен мезрех тенджері, чи чаплыда, палла сунаржы булмажутларым. Анжақ унбек чаплы сунаржы буличень, Ман пайдах тискер кайыксембе, вежен кайыксем дытса, хам шинчен пәдем таврана мухтавлы ят сармадивре. Шав мұқтавлы яд хам вытыр жул дулдарны сарылса шитре. Сиренде шавы яд сарылны ғышын, темін дерлі тискер кайыксембе, вежен Хам теленмелле мельзем тытны жинжен, калаза барам. Тилі тытма да вірендім. Хаварах біледір. Пірін ялда сунар жезем пиден умай булна. Котра гаражым, кузар матви, вешкен ваща, карзак штапане, шатма бедері, тада ыттизем де. Чилайжын яджізіне де маннын дебе. Анжақ візем піриде манбек пулдарайман. Хожы бірі хелебе де піргуянды дайман. Хозем шаплах куні-кунібе шыбадашытсе вармандырық сулланза жүретчіш. Хатра карачым, хайне чи вады сунаршы дезі жұтлатшы. Ваттыне вадақ чэнде, Пиче піргеленчікчі, сухалі кавагарза швелзе юлныччы. Пусть түбінже пір шүш пірчі де Шапла бұлінде, она негамда чаплы сунаржы дезе шутламан. Бұл тискер кайык сенгел изене де білмешчі. Кашны сунаржақ уба пыл жеме юратмаш, пилеш тезен кашсақ каят тетчі. Кузар Матвида да манына азат теде азатен аслашы сунаржы болны» тезе мұқтанатшы. Анжақ хый, пәр дыца курай мазырақ вилзе кайры? Вешкін ваша вара, суештерес телешпе пурин де иртеречі. Шавын жынағына, вешкін ваша, тезе ятпадыш. Бұл да кытрагарачын бегек, хойымырынже пәр дыца курайман болмалла намыс курас дезе яланах пӹтчен жүретчче. Юлаш кинчен çак ваша, кунзерен пӹрер куян шакса килеген бульчче. Куянне вара çүрӹмӹ хышне çакатчче те, урамдырых еребен те, мынгымыллын утса бырачче. Ваша быяхам, епле пӹтмешші хасанжын куянзем, тілінзе ыйдатчыш кюр Вашажын кулен жер куян журалза забырать, Тетче выл земжіне жине пăхмазырах. Анчах эбе Ващана них местім. местем. Шавынба пірре ун хышинчен кайса сынарым. Ваша тым варділне манын күшран пачах шухальчы. Эбе ниш таллагайма аптраза чіліме табак тулдармадыдындым? Чіліме чіртсе араймарым, тебір енчен куян шақса да дұхре. Тілінзек қайрым. Епле пұжал пожалбемезірек куянды түрі, дедіп. Кашпала капкынлар манжы көдезе, юрех валдухны вырына гайза бұхрым. Ақ, тамаша! Ваша духны вырында сүслан жаш кеземшеш ашы. Вешкен ваша куянне мінледітніні ча чазақ жырза елдім. Ку, улдалат мен? Ебі ұн хүшін басқарым. Ваша ялан хибегех, куянне шүрімі хүшне шакныда, ерибен ұтса ялалла керет. Аваны, ваша бітче, дедіп. Аван, аван. Ага, пірне ангарды хүшінжек перзе үгердім ха, дедіп. Ман онын куянне бұғас келчі. Анжақ ваша яғын неде ямаш. Ебеші бақта куянне хүрінжен ярза елдім. Ваша куяна карт туртре, Куян жен, виже шурым тылланы сүз, лебес едін задухры. Ман алла куянын хырымне шелезелартны шип веже кірзе гайны екен. Ваша пір шуралса, пір керелзе, илжеде Нимен жінмезірек васқаза малалла утре. Шагын ғышын выл мәлі сұнар жейккенне Қамыр ял шешмар, пәдем давра білзе житре. Шербю базарынже куян дере илне де, унын ішне сүс ланжаш кеземчиксе, кунзерен за жүрен иккен выл. Үтті сұнар жізем вешкен вашаран остарақ пулман. Шатма бедере гына пырдак пулдаратчы. Мана хамада тилидыт маша врентре. Бұл агымынле бұлчы. Пірре эбир хурал бүрдінче халап шапсалар аттымыр. Шатма бедере херзех калашма бұшлары. Езір піреде манбек пулдарай мастер, дед чагы. Эбе вот тиллендер не жеш тубам, вара тилли ман алыра пуладей. Суядан, деть вешкен ваша. Сиренбек кезене, урых шинзем телі дыттыне курзан да шидетчі. Сиренбек кезем, куянышне сүсланжашки дулдарны беде, кымыллы булашы мен. Меже утчен сідірзе жүрерін ға, шабы куян дирне ялдырық, тезе хучы шатма бедере вашана. Эбир пір дапхыр кулза илдімірде, калек шатма бедерне бама ыйтырмыр. Пиде хенен местер булсан адер, ямаш варманне, тетчак. Тилі жыраза дубы бірда, тиллине үтніне хымырақ курыр. Выл самантрах лажыне күлчеде пире ямаш варманне ларца гайры. Варманай бір лыбах мен житрымыр. Шатма бедері лажыне пір варбушне дарацақ варжеде, пире вармана ерцығайры. Хамыр, кардаланза, тиле ері жыраза бұратпыр. Ну маяқта каяй марымыр, котра карачым кышкырза даячы. Ага, тупрам, келер хагунда часрах, деть. Выл тиле ере жинех тухнымен. Пурде кытра карачым батне чупса быдымыр. Чынақта, карачым умынже тин жеш хывны ерді Ебір ұндырық қайрымырда, чазақ пір чатлық тілне бұрзады ұқырмыр. Шап болыр, тет шатма бедірі. Езір шағында дырыр. Ебір лапшушта панебе шақ чатлық тавра жаврынза келі бір. Сунар жызем тұрза үлджеш. Ебір шатма бе чатлық тавра кайрымыр. Петр жүрімі ғышне ұртсаяны миге жән пәрші клем кандра турцагыларчы. Мінді башыне ку кандрапа, тесе идадып шағындан. Шатма бедере немін жінмезірек, кандрана хамыр хышран карза бымадыдынчы. Эбі тілінзе қайрым. Кандришине кашны пір ақ, херлі тады кезем жіксадуқны. Мізем пирін хышран ялав зембеге хилемлен вішсе юлашы. Шаплай бір хұмач тадыгізем шихны кандрана гарса, хамыр малдан гайны вырынах пырза дұхрымыр. Кутелде шатма бедере вуны метра яғын кармазырақ Хали Халех тыдат пыртиллине, тет шатма бедере. Анчах малдан иккін шалалла кірзе еребен калашкалаза жүрер. Астывыр, калажаса хуллен калажыр, хыды шавлазан, тиллине тыдаймы бұрда. Кузар Матвибе вешкен ваша, чытлыға кірзі кайрыш. Ебір педірбе иксімір пір пызық шықағышне вашткына пыдан заюлдымыр. Унчен де бұлмары, мана педір айықран кырт түртсейлжі. Шалалла бұқырымда, Тәлінзе кайрым, шалда, чытлықра, Тиле урлы та пирлле чупкаласа жүрет, хымачлы кандрабатне жевгарзынақ каялла піргенет. Шапла жүрезен жүрезен, шак тиле кандра карман вырына шыраса тупрде, тюрех пирен бадаллавештерчі. Бұл шидесі шит сағырудым жеш тұрзай олнычы, шатма бедіреттілері де, пірре берзех тилле евандар заячы. Эбе тілінзе хытсақ кайрым. Тилле шапла тілінмеллем мелбе тытнны үшін, ебі кунзерен шатма бедірі батне çүреме тұтындым. Петір биче, кала забарға, Тилле яланах хымачлы кандра карман вырына тубади, тезі ұйтырым. Анчах темін чухлле йылынсан да тюррибе калаза бамашчы Петр биче, Асту вара, вара теріміна Хыжан да булзан, эбі де кирлі ха? Шатма бедірі шабақта хыйнмелі жинжен калаза памаре. шилле небе келелле дұқса отырым. Хам шулдыршы бе тілізіне тыдасы жинжен шутлаза быдым. Ачасем, ховырақ біледір, бек чухне ман бұжак калама жүк ослы жуғырсен бірза кереші. Эбе шәребе жутлаза выртырым. Ире хиреш Тилізен йылызене веже ғынгарза житрем. Візем иремай абат шыраши екен. Кындырла пәрчетліға кірзе вұртсан, канлі жывырашы. Тилізем нихшанда шыре вұртса жывырмашы. Ату візіне қашқырзем, убазем, шаккалзем дытса жеме бұлдарашы шкеха. Шавынба бізем епызык шыға хывыл негірзе, епір бір хужылза анны евішсен пызык тунгадытыр не хабарза вырдаща. Тиле ері чытлыға кірзік кайзан бара, пөрр иккеленмелі лиде жүк. Тил лиде çавындах пулать. Оста сунар жызем вырына тупсан, выл чытлық тавралла, херлі ғымаш тады кезем шип, е кандра карзадуғашы. Пір вырына кармазыр хыварса, унда тіл береген сунар жатыратса хыварашы де, хызем малалла кірзік Тиле: те чее. Бұл темінлі пәчік салса да тақшана хилце дарма бұлдарад. Шавынба шала кірзе каяган сунар жізем, ерибен калашса жүрені бек, канлі шивыраган тилле выратма бұлдарашы. Візен сасын елценех тиле вұранза каять, самантрах ерида вралла бұқса те, шалда утса жүреген сунар курах курақ каять. Тунгада жинжен ерибен сиксянза тарма бігенет вара. Анчах вăл часах сунаршысем карсах варнă хымачлы кандрабатне çитсе тухать. Тилесем нихçан та карсах варнă кантра качса каймаççĕ. Візем яланах каялла çаврынса тада хыдырахтарма бикенеççĕ. Анчах візен чульне шавнаш çавнашкал кантра пилзеллардать. Тилесем вара тарăхса çитсе калле малле хыды чупса жүреме пучлаççĕ. Шапла візем кандраба карзағы барман вырына дупса, ундан шилшімренбек тухса сунар жасенжен тарзағы дылма әметленеші. Паллах хыйзен әметленні де ахалех пулать. Візене унда сыхласа дыраган сунаржы пур пере перебере үгерет. Пір қаш шутласа выртса, ебі шакна шеш мар білдім. Чытлығалла кіртсе яны кузар матвибе вешкен вашана, Шатма бедере жән ерибень ғалашма хушнине те ұнланза үлдім. Шалалла кірзе зем хыды шабланыбе, канлі жевраган делі сазарды кывранза ғаятте, ұна ғына тав жырза бе, хымачлы қандырана да азырғаймаш, Вұл ун ұрлақ қашса ғаят. Вара паллах, кандра қармазырғы варны вырында теме жегунгі целарзан да пір тилі де тыдаймастын не деп аллы. Шакнашкал лайх меле, шатма педере, не пледе хейделлен жұтлаза кыларма пулдарайман. Вұл она тагамран илтсе шеш пілме бұлдарны. Анжақ шак мел телезем дытма лайық пулсан әбі она келіштер мерім. ме де май жүк. жіндезен, пір телі тыдас пулсан пеліккен ұлттың ланқаза жүремелі кандра явмала, кандрине сембейлем бейлемлетмеле, юлаш жәніна йытса жүресе ұшша бешмеле. Эбі унашкал сунар мар. Эбі пәтчен гайзах, күнне вунжар тілерен кая мардытма юрададып. Шапла вара тілізем дытмалы, шымыл меле хамақ шутла загылардым. Шандар захкаладып, шакнашкалыне, шатма бедере мар, тенжери Пір сунаршы да шутлаза кылараяс шук. манын пидех те Ун баябе каç сирен ақта йыгытларах та тытса таврнады. Шавын бек лайықта шымыл меле, манын ослы буш агамынле шутлаза кыларчы. Шулла шербі базарын жән даврыннымай, ямаш вармани урлы кашмалла бұлжыманын. Эбі шул зірмін зіре хутырым. Хелле шатма бедере, тилі дытны вырына бұрзады ұқырым шапла. Килні килнех, шау чытлыға да кірзе курам хадезе жұтларым. Шалдан жала кірзе бұрадып. Ош табықны, унда ура мар шатрага да чатлықларад. Утсан, утсан, пір тарын вар херрине жетірім. Ун тепне, эмірне де шинан загурман бұлі дезен, шүлден бұқсан тәбі де көрінмаш. Эбі ына гына уямазрақ ширма тіп нянза қайрым. Тингердімде шалдақ ғайрым. Шырма ширма дебінже, ош табақнуында тейлі жүрезем күжілдетсі жүресші. Е, э, ку барда тилізен деп дерім. Ну, пурныш кайры лапшуш панен, терім. Шутламады тындым, тилі евезене. Анжақ шутланы жерде каш же? Пейде хебірдезе даврындым вылгун пазардан. Кергунне, юр жывасумын, эбе шав вардепне, пызық шотык алтырымда. Унда хымаран жапсадуны тарын еші кіртселардырым. Хеллехи тыманлы каштенче, яланах шав ешіге чере куян кайза яраттымче. Ман ере азарбизер сылбырандыман хам гышнах шедерзе хваратчы. Тилезем куян шаржине темиже жухрамранах сизеше. Візем вара выжы майыбе бе омыртсақ шав куян батнеле чубашы. Эбі чавнашыдыға пәрін ғышын тепри үксе бұрашы. Куяне хыдыранда хыды жүгірат, тілізе мұнза нелтсе таштан-таштан за келеші. Шапла бе каш вадыр жар, херкшер дейлі тұтса, әсмел базарне лаве-лаве бе тілі дейлі ұзадаттым. Шагын ғышын манран хамыр ялды сунар жызем мар. Пәдім таврары сунар жызем тіліне бұшларыш. Шатма педері де Хунзерен манбада бұрза йылынмадыдынче. Штапан шыллым, тархашын калаза барзамынде, есмінле шавын жүхлех тілі дытрын, тезе минредетчі. Шығырды бар, хире-хире штешевет, педір бітче, теттімебе. Шаввығытрах, хам лажа күлзе, кашпа шыдыға тұлзаларына тілізіне, тиеме тұқсаға яттым. Пазара берге, әмірде бірре, суймада тивре. Пәр манын карджак, евырақ чирлезе виже уйық вырын бавыртре. хам хамда чудах чирлезе үгеттім. Узал амакран ұхражинебе шеш қыдылғалаза заюлдым. Карджак чирлі вағытра, еп ялынақ хам гаятым, Шылбадын жән шалдақ тілінзе даврынатым. Кунда күр жарымызен бұштарначште, тегех ялда күрні үлтіні жінжен датчыш. Паян па патюн мегі хвергенін сұрыхе игі бұдек тузабаны. Иккеше де тага бұлны дед. Энер карзак штапанен аслы хере, игерчі жіпі жерне жүхне, шат мене үгерзе жемірне детте, амыжы бара кунебе хирішсе жүрені дед. Унран хер әнде, шығыр бәжерме де білмеште, әрі варшмазырштан чыдан. Кожал хелебеде ике худырық шип арланы дед. Шыркаш тару жингезем чут шеш білзе вұртман дед. Мен бұл нұржы апла. Кеженгіне, кымагене ирдере хупны дедте, вара пурне де, сырым дивне дед. Мен жинжен гына калашмашчыш шивезем. Унда кукша Иван бәбешкен Ваща ыран пірле мунча хутса кеме шутланы жинжен де. Шатма бедірін ареме визімгун шуллы бұды бежерзе шидерні жинжен де, тада тем-дем жинжен де калашатчыш. Ебе итле задыраттым да, шалдақ тілінзе гаяттым. Пірре шив батне бех, ялды пурхы бара да білзе даврынаттым. Пірегінде шапла эбийрех шывгюме кайрым. Шыл бәдінде кәлі херарым херзе калашашы. Самахши нехші түрін штапан баяғам, тет бана веду ударыме. Мін бұл жыдады, Е мана шиме дапранны чыи? Уйдадып шагындан. Ыр жин шинчен, үр ризір бүшне мін қаламалды болдыр, Кезе бұдек пудек штапанин, карчыге. Шабақта манжин женсымақ тапратны бөлі ғайзер? тедіп. Шаркаш, күрде бітчезінне, бір дұруғақ пилік чықпавза ғайнышке, те арымзем. Темінлі шавнашқал қайық қайықсем нұмайлын зағарышқы жал? Сана килнек бұрзағалашын чыға, шав қайықсене тұтса підерземчі, штапан бұяғам, те Чық сем зырдырза юлат пірвет, Тытса бідерзем, чыша мұрғай ксене. Елін мадыдын арымзем. Үштан біледір візем не, дедіп. Ара, курди мучи қаржыге курны дет, қайыге хері хураллы, хыды жұбат Апла бұлзан, епле тытып қайы візене. Манын ұра ура жешвет, дедіп шақсене. Теми жешір ураллы бұлзан да ес тыдады нақ візене, херарымзем. Карджак сывалдырға, вара бек тұтса бідередіп, терімде келелі васқарым. Те бір күнне шылбадынже чықсы калек чықсене бавзагайны жінжен жашы. Курди мучизенне таадақ пилік чық, качун мигулайзенне екі чық, мұскав бедіріне шечі па бірден бір авдан не бавзагайна. Тет бір хирарыме. Ей дур-дур, міндарын авдане, ғытла да хитрявы Она повечен сахрун меттрин не бавмала булна, тетте при. Штапан бұяғам, тарғашын тұтса бідер бұл кайықсене. «Калех тарғаслашы мана Еп калех сымақ та хушмарым, тюрех келелі утрым. Тебір күнне ялда шакнашкал хыбар зарылчы. Курди мучизем юлашкечек кезене тепсагайне лартны булать те, шеребе зыхлазаларны булать. Анжақчық кезене пур хундан да павзагайны булать. Вешкен ваша ареме, хойынчы кезене ожы видене хупны бежеш булать. Шак хыбарзене эбе пидехте энен мерім. Анжақ, каярах павзем чын булныне хамгуш пах курдым. Ялда чықсем пыма, ял хірізенже ширма бұжызенже чықвилізем нумайран да тел пулма пучларрешш. Шинзем тепп сагайесене видесене хупса усрамадыдынжыш. Шагын ғышын бара ялды хирармсем хам келе бұрзақ тарғасламадыдынжыш. Хăвырах біледір, эпе мынгымыллы шинмар, шинзене нумай бұш шаптарзадыма юратмастып, Манын чирлі па вылық чирліхе ялды арымзем черетпе бұқма бүлжесте, чықсене баваган мұр кайығысыне тұтса бідерме келішім. Малдан эбе выл кайықсен ерне зынарым. Халичен пазаразем тұтса гурман бұлінде, чықсыне візем бавныне чазақ за елдім. Пазаразем жинжен эбе ұтты сунар жезенжен шакна елдінетші. Візем Тутлы жеме юрадашы. Шавынба чохашне кымылларах парашы. Пазара че чее. Шын бұныне бұл таштанақ сизетте теплі жере бұдан заларад. Ана вара ұста сунар жеземде, пурде тытма пулдараймашы. Шав сунар жызем мехмана пазара дере хаклыдыны жинжен гала забанычы. Тагам да білет. Манран темле чейі қайықта тарза хыдалаймаш. Анжақ пызара тире хаклыдыра тенерен, візене әбі мар. Ал ебек перзадытма шутлаза худым. Мін жіндезен, пыжалба берзадытны пызара тирезем, шытықланза бітнебе, юне гайма бұлдарашы терім. Шапла әбі, юманран сулымлы ал дурымда, турымда, шашка ятлы йыттым бәбірле, пызара ерізем дұрық кайрымыр. Візен ерізем пурде ямаш не бұрза дұхреш. Ямаш вармане калама жүк пызык. Унда темендерлі тискер қайықта ешлі бұрынат. Шавынба нумай сунаржы вармана шалалла кемеде ғырат. Шапла бұлінде хыраза тузады Шашкыба иксемір, ерземдырық шақырмана жетсе, шалаллақ кірзі қайрымыр. Анжақ, кайны жемін тілінмелі ябала бұлза бұрад. Пазара ерзем, шығазем діліне жидеші де, піде-біде ларашы. Штахы ямада будана шығавызем, дедіп. Пак шазембек евіш түрінже бұрынмашы жидезе шүлелі бұғадып. Пәр базарада көрінмаш? Шапла, Лыбақ қындырла чен керт тұры қашса жүрерімір. Күн қаш солын солынма бұшлары. Мінді басқа. Пір пызарине де тұтмазыр не білзен, манран пәтім ял кулма бұлдар әтветтерім. Са мантрах ман пуш тілінмелі ослы меслет зағыларжы. Ара, шыға қывалінже бұрын машы жигу пызаразем? Терім. Пазара ере шуғалны ват шығаділне шиде депте, ал дуйебе шан дутарадып. Шыға сазардык сазардық алла яғын пызара берхензе дұхре. Манын шашка пірін те теприн жіне сіксе үксе пыва-пыва барағад. Шашка пыва әлгірейменіне хам ал дуебе перебере бере андарадып. Шапла шашкыва иксімір пір хывылдан сіксе духнын пызаразіне пӹдеммеш пӹденепекех тыттрамар. Шутларымда лыбах вăтăр сагыр пызара Чынақта, пызара дире кала мажук аван иккен. Піррегілніскер арым валиде, хам валиде, кереклех шиделіклех тыдастерім. Алду ебе пір ғышын тепріне жаққаза жүредіп. Кашны жігағы жән піррерге дю пызара зіксе дұғад. Тытны беккіне елдақ вар бұшне бұла забырадып. Шапла тул жудылны Пір вар шырлана, данах данақ купаларым. Шутлама тытындым, Пилік шірден ертірі. Кубара татақ танумай, виже гунда шутласа бәдерес шук. Хамранғам тәлінзе қайрым. Халичен, пір жада шағын жүхлі пызарадытны жинжен илтменчі. Пәрререн пірре дұқсақ, Мән жүхлі базарады Базара Пазаразембе апаланза хамда сесмен, тул янгах шудылза гайны. Ебе кузене еплейлзе гая сижинчен жутлама бушларым. Ослы бужым кунда дала ихмел тупса бачевет. Шашкына мықладага дерінжен шілетне алза ашне кіртсе, шүллерек тунгада жине лартрымда, позаразене сыхлама хушсақ вардым. Хам яла пызарани менечен меч упрым. Анжақ, вырмандан да тухаймарым, мана хириш ямаш трелуге ярми сахаре быра барать, ярми сахарне пидехте узал жендетчіш. Шауын байып хыразақ кайрым. Ку узал ман пызаразене турца илмеде булдарачке. Вара юратны карчыка керек шілет тұғындарасы де булас шук терім. Мен дуза жүрен гунда, уйдат манран пілместінім, еп камне. Еп лапшушта пане буладып вет. Куянзем пур жи дезе духрымда. Пәр куянда тіл булмаре? Дедіп. Сан куяну мен выл. Ак, маны не энергашпа, вижі деп шыға қассағайны. Ес курмарыны, камгасныне? Дед. Касныне курман да, анжақ шыға зене турттар зағайныне курдым. Виже лав тиезех пахчал ене лян кайрыште деп. Ярми сахаре саванзах пахчал ене левіштерчі. Ебі де васказақ хамыр ялалла утрым. Пәр куба пазарадытны жинжен білзен, пәдем ял жекленжі, пурде пазара немене бұрашын. Анжақ эбі бізіне. Мана пилік лавда жидет терім. Чынақта, пилік лав жине ұшыныштардымырда, киле аран-аран турттарза Шау Шав пызаразене була, манын әмірде бірі суймалла да бұлжы. Хывыр шутларға. Шавын жүхне ярми сахарне суйман бұлзан. Арымба ексімір валли, бе, тылып та шеледес шук жібет лекті тытрым. Анжақ сылдым аллым аманжы. Ямаш вырманенчи пызаразене, пөр кашрақ тытса таврыннық ғышын, мана хамыр ялдышынсем шешмар, таврари пәдем халық чаплыда, паллы сунаржы вырынне хума бұшларе. Шагын ғышын, халичен хи чаплы сунаржы земде, манбада бұрза, Шав дерину май пазарана, мәнле майба дытны жинжен кала забама Сунаршы гына мар, манбада ялде жада ада бұратчы. Віземде эбе пилік лав базара мәнле тытма не білешін шунатчыш. Тюрех каламалла. Пирін ялде ачазем, пәрреде суежі сунаршысем бек мар. Візем пурде түйрі жин бұлза жашы. Шавын ба, әбі візіне пит юрадатым. Пазара тытны жинжен шешмар, үтті тискер кайықсене епле тытны жинжен де қалаза бараттым. Візем әбі қалан ізіне пидех тимлін итлезалар атчыш. Үссе житсен пурде манбек чаплыда, паллы сунаржы бұлма әметленетчіш. Пірре шапла, Ман бада ажазем пүрт тулы ех пухынчыш. Сыр заилчеште пірінгішін деп рейтма бұшларыш. Штапан биче, санын аллу ышта аманны. Ыйтрі пирачи ман сылды малы жинчи мойыр бұзығыш аманны вырына кыдарца. үттізем де мана елынмады дынчыш. Штапан биче, калаза де, санын аллу ұшта аманны кешші жаға жазем. пледер біледір, әбі мұн мар. Пиде хитлес тедер бұлзан, калазаба ма пулдарадып. Анжақ, унын хын истории бур, дедіп. Апла бұлзан, шаб рен бұшлаза калаза барыр, теші бізем. Чынлазақ итлес бұлзан, калаза барып. Анжа хезер ыбынза шивырза каймыри? тедеп візіне. Шук-шук, штапан биче, ывын маспырда, шивыр маспырда, теші візем. Штапан биче, пидех ворым ивыл истории, итріде бірачи. Калама жук ворым, ажазем. Шиппекті сагайсан, уйық патнех шидет. Шымхалас пулзан, Хуран бызығыш шымға бұлать. Перчетке жиғас бұлзан, пір бүрнескене де шықма итмеш. Кал азабарас бұлзан, пір ұйығақ тазалать, дедіп шақсене. Варым бұлзан да, кал азабар, шивырмас бір, те шажызем. Шандарзақ каладыр бұлінде, малдан сире шақназыр тарадып. Пір уйық хуши тезеларнығышын выжі вілзен, унжын вара мана анайыплыр терім. Шук-шук, штапан биче, выжі да вілмес пір, де сана айыпламас пір, візем. Пур де біледір. Манын каржық пур. Колхоза керечен, пидех не кресчевыл. Ух, дере тарықтарман жывыл мана. Эбі дунеже яланақ тергетші. Пәрі ұйық шармы мұғырдатса жүретші. Выл шапсаман трималуна, ытрепіраджи, часрах плешін бұлза. Шу гажам, мангарджак вылген жен пидяван. Херек шул бұрын зада выл мана пүрне бедеген зәгурман, терім. Мен бұлныға да саналуна, харысын ытрыша жазем. Шавын история жинжен қаладып та. Бұл шау қаржықпа кевенде бірге бұшланза қайры. Пірре бұл пызык витрезембе, шывыс мағайны да, кевендене шарда хұшса давырынны. Штаппан, хұшылман кевенде илзе барға, тезе каржык. қаржық. Бұл мұғырдатса жүренінжен елда ғаптыраза житрем. Юре ех, тунды базарне кайса, шәне кевенде елзе бадым қаржыға. Каржык теге хан хуш кевендене, терім. Ман кардик кевендене шавыргаласа бұқреде, айып не жазақ тупре. Ку жузем, бір базара гаймарыш пулешке, кевенделіне жух. Ятласа илжеде, шене кевенде, варринжен хужылма бұшланыне кыдартса бачы. Тытса бұқырымда, тілінзек қайрым, пазарда илне жоқ чип чиберекчі, Киле жетнежіре хужылма бұшланы еккен. Шау хужырақ хам, шыр бұ базарне каймалла жау кевенделме Шау базарды кебендезене, кенеге жинже де ұрлаза жирныча. Тезе жұтладып. Ну, карджек, ан ятла. Шидес шыматкун, иксімір, шірбю базарне кайы бірда, хавна келі жет, шавна суйлаза илін дедіп манангарчык савынзах кайры. Шымат кун си ике кун жеш тарзайылны бүлінде, аран-аран кетсе илдемір шірбі базарне. Шірбі пирінден инже, унзагыр шухрымра вырнашна. Шитменні не тада, хелен куне дегеске, шавынбай бір пазара, тул жудыл ичченех тухса кайрымыр. Вăл кун чатма жоқ сибетчче. Манын шуна дубанезем колхозри кағалзембек юрлаза бұрашы. Пір улды жухрым жеш кайрымыр. Пирін лажа хар туза илжеде тап чарынжы. Мен бұлжы жигапла, терімде тылып не бұдарны бұжа кыларза бұхрым. Ман лажау мінже пір выжы кашкыр лара барать. Хой шыварне карза бұрақында, лажанағынамар амар, хамада толы бе хыпса жытса ярашын дуйнать. Пырын, шул бар, кышкырадып кашкыра. Анжақ вол мана илтсенде илтмеш болса, хой вырынен жән ханкта зикмеш? Хабар пледер. ебі кашкырзіне пайдақ тытна. Шавын ба візен жән піртте хырамастымчы. Анжақ шақ қашқырдан шабақта хырарым бара. Вұл шыварне тада қыдырақ қарза бірақырде ман бадаллақ пыма бұшларе. Пәтче немін дума аптыраны бе хамбай қаржыға чавзин чавзинжен тіртсес істердім. Карчык! Умра выш кашкырларат, шыварне хамгірзе гаями, ясана бірақса барам, тедіп. Ман карчык хыраны бе шардақ секре. Халичен кашкыр курманскер, Куш шулебех еме бұшлары. Штапан, худангер, мана да бірақсам бар, дед карчык. Эбі, тіл була сине, пәлмен. Куна білне болсан, ике кепшелі, пожала шуна жіне хурза мін. Вара хайгискерне, пірребені бек влерзе илзіға яттым. Анжақ бек ингек чухне, Манын бұжа калама жокослы сен бұрза кереші. теге кышкыр зададымарым, шуна жинжен андымда түрек қашқыр патнеле Хүрінжен Хюринжен шавырзадыца шуна жүмне шапса білерестерім. Патнех бұрзадыдым, қашқыр шаплақ манран хырамаш. Какуй хырама? Шаварне бұрақ рәде, хамбада сикселарчы, хой тада зағайры. Эбі теге хырамарым, Каш пыдым пыдымда, ун карзабрахны шывары ошне лебахрым. Шывары калама жук пызык. Унда эбегін аллым аллымда, тылып шанныне де тавырмазырақ кірзі қайма бұлдарадь. Ара, кына мышқыллама барас марға, сылдымалла шварне жексе ерам да, чәлгенжен шавырза тыдым дерім. Ман ослы бұш, кунда да хама ұлдаламаре, Эбе шанна да сылдымалла кашкыр жыварне лартрым. Пір самантра хун чілгене ывыш тавра ярзады тұрым, Ку кашкыр шіребе выжы үлезі жүренекен, шавынба унын чілгеде типсех кайны булны. Выл манжын калама жугаван бульча. Мен жіндезен, унын типсе кайны чілгене шавырза тытма да меллі. Штапан битче! Сана луна! Кашқыр шырца трим! Тілінзі ұйтыры бір Шук, вұл маналла шыртма пулдарай маре, арайбе тылып шанныне тавырман бітха. Ман тылыбе пиді хулын, она қашқыр жылы мар уба жылы де жыдарас шук, тедіп шаксене. Апла бұлзан, ашта аманныға санын сылдым аллу, ұйтырыш візен бір ғарыз. Аллым аманның история тин жеш пушланатха терімде сымағыма каллех малалладысырым. Апла бүлінде ажазем ұвынны демеріш, манзымаға тада демлере хитлеме бұшларыш. Шапла әбе қашқыр күрчілгіне ұвыш тавра жавырза дыттырымда, ала шаларанда шала жексе бұдым. Ман кашкыр вилнебеге кывагарса шитре, урезембе де тапкаланаймей бұлчы. Шербеве шидитчен ұвыне тезе, күра шуна жіне хамбай юна жарахлартырым. «Штапан! Пәттірін вәт!» Тет карчық хыраза үксе. «Паха! Аллуна пәдімбе хыпсаяны! Чылақ пулза юладан вәт!» Тет карчық. «Карчық! Ангулян! Кукаш кіре пиді узаллы булмаре! Хама пәдімбе хыпсая мареға!» Тедіп. Чылақ пулза юладын шке штап пан, хамда вадылза жиде деп, мілле бұрыны бұрға бара, кулянма бұшлары карчык. Кулянма керлі мар, карчык. Алла татса келіне болсан, бури больницына кірзе, шәне алалар тарза дұғадып. Халі тухтырзем осталанзақ шитріш бет. Пір аллы дадылзан, он вырне самантрақ, тебір алылар цайрашы, тезе ебададып карчыға. Шакна илцень, ман карчык савынзах кайры. Шербеве часрах шидес лажана хыдырах хавалама бұшларе. Эбе каш жине бұқса бұрадып. Вал көшесіне тавырза бірақны да, шварынчен шап шурка бұққыларза бұрад. Вилзе хаямат хыямат дедіп. Кашкыр хергенсе, алла пырдаққылар мада жұтладып, анжақ бұл хама мұйран бұбза хырадып қашқыр кашқырзем пид ұзал. Візем хайзене не де білмеші. Візем шуна жіне лартсанда май бұлзан павзандар мағадыр. Вара хывын шуну жінжех қашқыр мұшкілі бұлза біледін. Шакна асрадыца, алла черне ғуре дегілар марым. Ман қашқыр хайне сывлама пидехен бұлінде пұр бірек вілмері. Как куюнда Пазара бұраган шинзене курнебе кучесембе шизе әраспек пахма бұшлары. Май зан бұл везене шавында хыпсашытса ярыча. Шербеве лабах тул жудылны шире шитремір. Вылгун уяр булнебе пазар ирех бұғынны. Таштана танах сарылса вырдать. Лап шуйшта пәдем даврари халық телендердезе арыма пазар варрибе тухса Пазар батне житрімір. Мен бурхалық самантрах иккенелле сирілзедіжі. Мана тухса каймашкын сарлага да тагыр жул булзадыжы. Вұл жулба лаша да савынза шымыллын утры. Халық манран пәшшізене шапсақ тілінет. Шап хужырақ паттырдарақ кезем шуна батне бұрза шапла идашы. Епле тытма бұлдардың ха кукашкыра кеші. Тәлін меліні менде Қашқыр земде де бегех, пыл жеме юрадашы вет. Кашкыра чырыллех тыда тедір бұлсан, пыл сырырде хирешеш тұқса вырдыр. Выжы кашкыр бұрзанах пыл сырне алла хыпса эмме бушлі. Эзір вара шавындақ чілгінчен шавырзадыдыр, дедіп. радын жавынде лапшуш таппане, тезе тілінзе юлчы халық. Пазар видер тухсанах, эбе сунаршысен кандурне бұрза кедем. Шавығытра пирін кандурда председатель пірбітчен бітчен ларатчы. Выл ман алыри чырык ашкыра курсанах мезірлі шанк кайза үкірі. Хорама гирлямар, Кирилл Вунихватевич, тедіп шакна. Кирилл Вунихватевич урижіне тәжеде чәтре-чәтре шапла ятлашма бұшлары. Шта пан Петровча, мінжін хачыры лех тұтса келден. Кам вілеренде сан кашкарна? Шав замантрах пирін кандуруме бе пыжалне шақса персонар жейртсе бұратшы. Кирилл Вунихваттевич курах қайре шақ сунаржа. Она кандыкран шаққаза кандура кемечінші. Халих, хам гужумінжек перзевілері шақ кашкара, тезе бұл манын алыри чыры кашкар шинетілдесі кыдартыре. Леже вара ына гына да шутламаре булас, пожалебе кашкыр хырымменнчен теллере де бан дударчы. Манын алла шадыр дударса хыдычы бітсе илнебек туйынчы. Эві самантрақ алла тұртсағылардым. Юн балғазақ юғадиккен? Тинех пілдім. Кашкыра хырымын жәнділдезепені бұлі, оның шыварне тиксе яны ал видерях тұқсағайны мен? Ағыш таман жеманын сылдым аллым. Тезе қамын хамын халаба. Ажаземына пиде юратса итлеріш. Санбада тадах келі бір штапан битче. Бире тадах шакнашкал қалапсем қалаза бар. Теріште келізене тұқсавеш тердіш бізем. Пір убажынах везет талык евіштеррен жежі вірдім. даврара, убазем пиден умай Ямаш варманне кайзан візене унда кедеве-кедеве бе гурма булачы. Шаплай бе пайда губадыца гурдым. Пирвайхи убана хам вун білік шулда жухнех тытрым. Вăл уба калама жүк пызықчы, оның қаға еде лыбах вуниге пăт тұртыра. Она вара хел шизе шизе бурындым. Шагын ғышын, эпе убасене гына тытма пучларым. Шул зерен вăдыржа руба ран марды даган булдым. Виштывады çулдах пурубана да тытса Ундан ба, пирен ял шересине мар, ямаш варман неде нихшанда уба ури пусса курман. Юлашки убана эбе шеберде тайгарады тұрым. Выл ага епле бүлчі. Ман аслы ывыл шеберде, тайга варинчи ялда, учительде ішлетчі. Темиже жул выл мана хай батне бұрза курмачынзе ширузем ячы. Керхи ішсене дуза бідердім де, ұвылбат не Унда куян, тилі, кашкыр, уба нумайыне малданах пілзе, эбе хамба бірле еге кепшелі пыжал, пірмих тар, иге пыда веде пулька, тада юратны еттіма, шашкына илзе гайрым. Пояспа твады гун ғышын, пиллі кемішкунне ывыл батне шитрім. Пір күн бұрынадып, ике, вишіміш манын сунара бит каяс келеген болчы. Атте, те был, асту, ку тайга пит пызык, инчетелле кайса ан жуғал. Темін бек пызык пулзан да, пір күнда шаврынса дұғадып, тедіп. Вете пулька баварланы ике кепшелле пыжала шакрам. Пижихи хушине пурды хестердем. Шашкана ерце тайгана духса утрым. Эзир тайга мінліне білместір бұлха. Шавынба сире выл мінлі ли де каласа барам. Тайга калама жүк пызық варман. Унын веші херриде маш. Унда темендерлі еві жүзей. Візен тұра жүзен пиде шыра, шүйлелі бұқсан, пәлі тадыге көрінмаш. Ундах азарбизер хыружы шырмазембе кашса гаяйми шурлықсем бұр. маях та утмарым, шавнашкал ширма херринех ебі. Аялалла бұқырым, ширман тебеде көрінмаш. Тадах тингерзе бұхрым, манран шит сагырудым рагына пызык убалар абарать. Хой, шилбе хужылза Анны йывыç тунгады тыны да да темскер аппаланать. Мен хатлана чику уба, тесе тадах тенгеререк пăхрым. Уба йывыç чӹлбекесене хы енелле турца илетте сазардык каялла ярать. Евыш чӹлбекесем сірме губыз чәррінде илемлен яныраза каялла бұрза шабынашы. Ак, тамажа! Убазенде озе бурмен. Шинзембегех музыка итлеме юрадашы. Пудех, кучи ослы ұба Терімде она пожалба да беме шутламарым. Лардыр, савынза. Тезе малалла утмадыдындым. Хам, хам, хам! Илдінзе кайры засы. Эп самантрах хыжалыла жабырынза бұқырым. Манын шашқы чіріп тупны да урадапсақ вірзедірәд. «Чарон!» Тесе шашқына пүрнебе юназа илдім. Анжақ шашқы мана бір пұш маре, пұшшық хыды бірмедідінші. Мәнші нелзе тұқырымға гына, ұба курзан мана хыяйне пәтірзе чигетветте деп. Чанақта шашқы сасын уба мана курақ қайры. Шиллензе бұқырде урисембе юнама бұшлары. Мен даваску убана, дедіп. Пұжалба берез. Шавдере ослу убана білер метешел, білерсен де келешіклесе шидерейміп, дедіп. Шабақта убана бе хаварас келмері. мех шутларым. Пірребенебек вилмедезе, тем бүлі, тем келедезе, пижихи хушинчи пурттағылардым. Штан перес хагына, дедіп. Шутлаза тодым, тодым да, шіринчен тіллесе хаплаттардым. Манын уба бек шуғырза яжеде хам бадалла ұтқын мабушлары, Хораны бесе хрем хапса туғатчы пуле. Шта каяс кухы яматран дедіп. Шашках підерді. Вăл пулмандык убада курмашчы. Мен жын шашкына үлзе дұқырымға десе кулянадып. Шашки да мана бірақсақ барса таш тадарса бұданжы. Епле телейлі вăл. Иге урамар, Тватты пулны пулсан епте шашка бегех тараттымчы. Тебір кепшінжен берзе убине де білереттімчі. Шапла шутлазадыны вғатырақ, уба ман бадыма шивғарза жетмеде бұшлары. Хой калама жүк пызық. Пирен колхоз вғыребегек шымірзеғі ғыбарат. Те бір минуттыны бұлзан, уба мына шавындах хой айне тергелезе чикне бұлетші. Юрать ман бұш хыды Ман жұмрақ шүлле евішларад. Эбе пір замантырақ шав евіштірне қабарза ғайрым. де бұлмаре? Уба да ебіш патне жа, Мана тадақ шилленчі бұлас, каллех уризембе юнама бұшларе. Халенде тыдайма астан мана, дедіп шакна. Шабығы хам пір дұрады жіне лайық майланзалардым да, убана ділін жән тіллезе иккеміш кепшін жән кірслеттердім. Уба шабақта вілмері. Мана тадақ шиллензе жетірі, Йывы жағдаласы шын шинбеге хыбырт хыбарма бұшларе. Еп хоразақ қайры. Немен дума аптыраны ебе. Шашка! Шашка! Тезе күшкірзе адым. Шашка шабындақ бұлны екен. Вал хур дезе убана кәске хүрінжен шыртса илче. Үргенжік уба мүшілдетсе каялла жабырынза Манын шашкына курақ қайры хыямат. Вол манбада хыбарма бұрақсақ, шашқына қывалама бұшлары. Шашқы қалама жоқ хыды жұбать. Она убамар куян да хваласа жес жүк. Шаунба уба ытлайын жек каймаре. Калех манбада хыбарма бұшлары. Шашкау! Шашкау! Тезе кышкырдым етта екеміш худ. Вол чупса життреде убана тада хүрінжен ярза Уба тапса каялла дуртма бушларе. Уба хюри хыдырағыра тре булас. Выл манбадағы бармазырақ шашкана ташта жеде хываласа кайры. Еп шабығытра, шырянза малдан манзағы барны пұртта елдім. Шинжерек евішіне хабарзалардым. Хабарнымай евішін пур тураттыне де иртсе бұдым. Анжақ уба каллих шаврынза бет. Бұл түрек ебе малдан хабарзаларны ебіш патне бүті. Мана бұқма бұшлары. Эбі тебір ебіш шинжаларыныне курақ қайры сазардық. Тарық сашитнебе коллег манбада хабарма бегенче. Евішін дурадезіне иртне бұлзан да, шынран да аванра хулығат. Эбі немін дума бе, вишіміш худ шашқына жынзе бұқрым. Бұл қылдырмач пек куса жетірге, убана тада жән жыртса елчі. Анжақ, уба қаялан маре халхинче. Ман лақы барчы. Пәтчен мар, хойын жән шағынны шашқына да хайбе бірлешік лезі хабарат. Ебе тілінзек қайрым. Убазем пірре деп бек мар еккен. Өзем қалама жоқ вайла. Манын шашкына да шамылынақ түрнешік лезе хабарма бұлдара шымін? Хабарақ біледір. Ебі ұнбегенге келзен аптыразады мастып. Пуртта илдемде хамбада хабарза жетіне убан малды ури жіне тұрым. Уба ури тадылза шыре үкре. Ун ғышын уби хайде шыре тешірілзе анчы. Манын шашқы күш шеш убайне бұлза білетші. Аран-аран бір еннелле пырын қыдылчы. Шағын ғышын, уба мана тарықса шетнебе, әбі қыбарзаларны евішак коклама бұшларе. Вишші чаватте пір тымарне дұртса қыларад. Тадақ вишші чаватте те бір тымарне дұртса қыларад. Мен де бас күн бала дедіп. Шав замантырақ пұшалын игі кепшіне де авырлаза, умлын хышлын уба тудинжен тілдезіп Уба тудынжен пур енелледе юн зирбінме бұшларе. Шивғарақ пықсалараган шашқына хеп херлі юндоре. Тадақ пыжалы неге кепшине ауырлаза, убана каллех тудынчен діллезе бередіп. Юлаш кинчен уба ача беге хеме бұшлары. Э, деп, сана тударан демелле бұлны икен. Куна білні булсан, Малдан тытну базене те тударанақ персе тытналлачы, тесе ларадып. Анжақ манын савынне ахалех бүлчі. Тудынче юнне шулла задазаттырде, уба тадақ евішкі клама бұшларе. Кықлатте, евіша шапса Манын евіш хырақ енелех сулын зағайры. Тинех уба булза биле деп тедіп ал земчі бұшлар Пошала Пошал ада абырлаймастып, немін думап аптыраны енне шашқына жінзе бұғадып. Анжақ каплада усы жүк. Шашқына шыртмалық убан хүри дедір зайылман. Шитменіне шашқы хүйде манбеге хыраза үкне, уба батне бұма шикленеть. Шапла бұлзанда пожалын игі кепшіне де авырлаза, умлын хышлын убана педім. Уба мезерле гайза үкре. Эбі савынзақ тада тадағу енелі береді. Манын уба вырындан да ме бүлчі. Хамша бақта анмақыр адып. Мана әлік хамыр ялды ват сунаржы көттірі каражым шаплагала забанычы. Штапан жылдым, Асту, убазем кудынлан юрадашы. Юриех виліш пулзавырдашы де. Шивы хабырзанах пусса үгереші, тенетші. Шакна илзе, ебіде евішінжен анмарым. Пидех ыйхе келнебе, евішімне зақ шивырдымыр. Шаплайбе темеже күн шивырна, она хамда да білместеп, пір ирбе вранах кайрым, уба шаплах пір мазыр бұрдадь хам шабах шыре анмағырады. Нивушле шин давражы шүремеш кутырхра, тесе шуғышладып ожымра. Пулы жуйца, кышкырма бушларым. Инче трень пыжал бене сазы илдензе гайре. Эбіде пыжалба берзе хам үштіне білдердім. Вғыт нумайда ертмере, ман делее чазақ пір сунар жі. Сыхлан, тедіп шакна. Асту, патнян бір. Убазем юриех виліш пулза хайзем Хойзем батне шитсенех шынна пұсса үгереші» тедіп. Шак сунаржы пыжалне тытрыде, убана тіллезе хаплаттаржы. Манын уба мәжілтте думаре. Похрымда тілінмелле ябала күрдім. Манын шашка, шынасран булас, уба холхиыш негірзе орныда Пыжалзасыне илтенех сиксадарза, шак сунар жабатнелле чупса кайры. Кучынлазах вильнемін, тезе тинь йывы шинжен шере андым. Хам витер шынза кайна. Уразем пір-бірінжен иртсе шіреде бузаймаща. Аран-аран уткала забыдым да, пурды тіршібе убана шамгенжен шапса бахрым. Уба чынлазақ вильне кень. Пурда дыршыбе шапсанда мүжілтте сикмере. Итленде шавқытра гаражыма тедіп. Хый ялда чи бады сунар жедезе мұқтанатшы. Убана мүлі тұтмалыне де пілме жеккен. жав тенжере суеш сунар тедіп. Манбада бұны сунар жы, хам ывыл вірендеген ялданақ бұлны. Манавыл шағынбек тілін хыбар Сана ывылу, тайгара дашса жүрет, е убазем тытса влердеш пөледесе шутлать. Езі тұқса ба, лыбақ вижі ғуын ертіне. Езі таврын манныне кура, ялды сунар сембе тайгана сана жырама дұхрымыр, тет. Шакна илсен, ептелінзек кайрым. Виже гунда вижі шыр, евішінже за шивырны иккен, Хапла манын хырымда вұшсақ қайны бөлі, терімде хырыма тытсақ пықырым. Ман хырым чынақта пуш-пужақ заюлны. Видер шынны бе, кошт шеш вілзе Юратха Юратьха шашқын айлзе духрым. Ана илзе духман бұлзан, убине таяс шукчы. Шав убан кагайы бе, шуне жеш, шынза бұзыласыран құдылза юлдым. Шыға хывалінже арыслана чәрілле тытрым. Эзір пөриде арыслан курман. Вұл мінліне әзір кенегезем дұрық шеш біледір. Анжақ арыслан зіне кенегезем жінже, бидехте пөчекке туза бе візем калама жүк пызык, тада пидехте войлы. Пір арыслан, игі жылды вағыра шуры межіне хурзах, шүллігіме орлы сіксе кашма бұлдара теші. Выл шавынбек войлы бұлсан да, әбі она тытса курна. Хаварах біледір, пирин даврара арыслан зем шук. Візем ожы енжешеш пұрынашы. Шавынба эзір манран. Штапан биче. Эзі арыслана ожы енне кайзады тезе тезеде итма бұлдарадыр. Эбе унбекшіре кайма да жұтламан. Шавнашкалах пұшра манын арысландыдас шуғышта бұлман. Шабақта эбе ұнатытса күрдім. Бұл агымынле бүлчі. Пәрі жүлхине Пирен ялшыннесем, расшара касса жураган каткахым изене станцына турттарзадыма, пахчал ялінжі диван кушмич патне тара керішіш. Пірре манын күржі лажыне илзе, пітчен игелавба каткахым идезе гаймалла бүлчі. Станцыне житсе, лавзене бұжатрым, лажазене уды барза хамда абатланмалардым, Унчен де булмаре Пәдім халық тинше шіце чарыны пояс патнелі чупре. Мен бүлчеші капла, мен бірге халық пылғанза қайрыға дезе, візем ғышын кайрым. Пәр вагонинче тимірден дуны пызык читлехре калама жүк пызык арысланларад. Хой шилхине пәр тұратса, пір вырттарза калле-малле утса жүрет. Шылезене ерзе пирінжіне Шизе яраспек пығать. Эбі тілінзек қайрым. Малданах манын бұжа бек шуғыш пырза кече. Мәлі сунаршы тұтма бұлдарны жиына черелек. Бір енчен, тенжере унбек сунаржа тұйыншы!» «Те Тебір енчен, шағарыслан пірреде тимір читліхышне хыйрик ас шуқ. Паллах, она сунар жақ Анжақ ұшта, тада мен ятлыс түтіні жиғай кескерне. Ман хамында шавынбек сунаржы болса, арысланзене лехті тыдас келейд. Анжақ перін батра арысланзем шук. Ағымын пажархандар мана. Шапла жұтлазадыны вағытра, вагон батне иккен игі бода яғын қағай кетса бұджеш. Шавын жүхлек шиеді вора, тілінзе Кунзерень, икшер патшиет, кагайет кагагет зенжен жәнбірі. Выл самантрах пірвішне унгылы дуны турчкабек вырым демірілзе, читлихри арыслана тебір бүшнелі хвалама мабушлары. Анчах, харзыр арыслан, хай вырынен жән яғын неде тапранашын мар? Вұл хыйн вұрым хүрібе тимір вешінші ұңғыран тирзе илжеде, шинна хай батнелі тұртма бушларе, Шакна гурзан шинзем хоразах кайрыш. Мізем пурде эдеме бұлы жас тезе тимірден дытса арыслана каялла дұртма бегенчеш. Арыслан шабақта вырындан да дапранмаш. Тимірден турцан да шапсалартны вірен подибек хой вырынен жақтырать. Шаплы задын ебе хамырда сесмен поездын тапранзагаймалды вғычы деші вғарза шитірі. Қағайбама бұны жінзем педехте тарықрыш. Пірі турчкабек темірне бірақырде, читлі халықне ұшса қағайне ұвытса че. Арыслан шав ярзады халықне ярзадытыры. Шинзем бе шый, жай, елдіште, пұрде пурде чынзалар чынзалардеш. Шав самантыра читлі хри арыслан ташта тұқсадаржы. Вагон жинче пуш читлі қынадырза заюлчы. Вұл гун станцыра пазарчы. Читліхрен арыслан тұқсадарны нейлцен, пазар пір самантырақ саланза бітірі. Арысланран хараза, кашныех пірер шадырнақ кылара-кылара ғайры. Шапла манавалли қывар марыш. Пур не де балы? эбі шинзембек шиклі мар. Шиклі бұл занды мінех тавайын қайшау шадырнақ па? Унба мар, пазарана да шапса білереймін. Шаплай бі пір шыдырна келмезірек, келе пір хуйхы суйхызыр жетірім. Шагын ғышын иге гунда иртмері, арыслан каш вун вуншар, ширім жер сұрық пывма бұшлары. Таврар ежінзем сұрық сене жешмар, пөдем бұлық не юман видезене, чул не хупса ұсырама бұшларыш. Анчах де булышмаш мен, Арыслан кайран әне-зене табынма бұшлары? Бара пәдім халық пызық хуйға үкре. Юлаш кенжен шинзем, капла болзан, пәр вылық сырдырза юлы бір, тезе пажарған мабушларыш. Немін думада да жүк. сонар сонар жәземде шақ арыслана мінледі да сеженжен канашламады дынчыш. Славаш сунар жезем, ялды херарымсен сүсне пөдембек пухса, танада явайшы, Арыслана танада батыдат пірдеші. Мұнжут сунар жезем шартламасы верех уя тарында пызық шадық чавма бұшларыш. Кунда вғыр ярат пірді, выжа арыслан хойех келзе анзаға деші. Пақчал сунар жезем дада, ямаш варманне чыртсы шундар зәрашын, Бара унда бурынаган арсланда шунза билет тешшібізем. Эбі халичен пірреде арысланды цагурман. Шавын байден манын канашсене пір жинда итлемере. Сонран булади арысланды дасы, куян зене дытмалай храх біренға, теріш мана шинцем. Шапла кулны мана пидехте пожаргандарчы. Ман епле булсан да візіне хамын выя кыдардас келчі. Вые вара чынлазақ пуртчы манын. Уразене икшер пат пуганезем ших вишшер вишер жухрым каяттым. Шылгуш майлақ тапсадыра манын вы Вăл вой, ман пір арыслана жешмар, вуна арыслана да тытма жидеха, тезе пірірбе тухрымда утрым ямаш вырманне. Вырманда лыбах кындырлачен утса жүрерім. Ништа да арыслан ерне азырға марым. Пудех ку арыслан әбі кунда бұрынды жинчен сиссе, ташталла тарны бөлі, тезе де шуғышладып аптыраны енне. Вырманда пір сас чеведе елден меннине була, тада хамын пуш мін шутланы терезех булаган чедезе, киле гайма Анжах иквеже удымда думарым. Арыслан, пәдем вармана чаттрetse ула заячы. Манын шүш-пуш вирелледір загайре. Пушри шелік чудах хывынза үгетчі. Пахадып, арыслан ман бадалла утса келет. Читлі хрен дұқсадарны арысланах. Эбі теге Чәрінжен тіллізе пірребенебек евандарза андарып, терімде пұжала ярзады тірім. Анжақ, алызем тренебе пұжалдан да береймерім. Арыслан хыйнебеме хадірленіне білсе еден, тадақ құрушланза ғайреде ман жіне зіксе үкірі. Шак вғытра пуш ослы шуғыш шуғышласа ман болсан, арыслан уряйынче хлапчын заюлаттым че бөле. Юрат манын бұш, калама жүк, ослы шуғыш шуғышла загаларчы. Ман жумрах хывылшы каларад. Эп, каялла шабрынза бұқмазрақ, шав шыға хывыл залардым. Шав замантрах, арысланда шыға батне шитсетачы. Анжақ бұл темінбе қытланзан да, ман бада керей мере. Юлашкинчен шыға хывылешне самзыне жіксеячі. Эбедеге хыразадымарым, мен вай даран пажал күпчегебе унын самзенчен шапрым. Арслана хыдах лекре. Унын самзенчен керех юн тапса духре. Хой шабақ тамана парақсағаймаш. Юнне юқтарзабы дерчеде, бадагеме пызық шытық шырама бұшлары. Шыға давралла темеже хут шаврынзан да, бұл хыйне тивішті шыдық тубай маре. Немен дума аптраны енне, эбе айны шыдық ұмне бұрзады бұрзадычы. Шыға не, хүріне жіксе яжи. Мана хүрі беш ақлатса тұртсағылар астері бұлмалла. Анжа хебе құразады марым, арыслан хүрінжен шавырза тұттырымда, педе ғыды қышқырза ядым. Арслан хуранебе ұндаллада, кундалла секме бұшлары. Эбі сағынзақ қайрым, хыдыранда, хыды кышкырмадыдындым. Чыржун ништа кайса кеме білменебе, пурвы ебе секме бігенжі. Шаплавыл, эбі кірзел ғана, шығана, ебе коклазағылар жеде. Мана шығибе бірлеқ ташталла сідірзі Ара, Куарыслана хамыр яла, хилзе каяс, терімебі. Анжақ выл пирін ял делне пілмеш. Шавын ба, манын ұн ба пет нумай аппаланмалла бүлчі. Малдан әбі шығағы вілінже ларзақ, ұнын дырренжі чи бұзық туратне хұшса елдім. Ундан шав дуратпа шаба-шаба арысланна хамыр яла каймалы шула қыдарца бұдым. Яла лыбах каш пула зумен житрім. Анжақ яла кере зумен перенгек пульжі? Варманда ништа шакланмазыр духнышыға, уйғап кешумне шакланзаларжы? Шакланны арас тезе темледе аппаланза бахрым. Анжақ шығана непледе вежердеймерім. Шапла манын шыға қавілінже лыбақ тевірір ченгітсе үртмалла бұлчы. Тул шудылза шитнежіре, Уйхап хапхибатне пәдем ялхалы кет Кам Камында шығақы білінже, тілінзе ұйдашы манран шинзем. Эбі, лап шушта бәне, тәдіп шақсыне. Ялхалы ке манран тілінзе қайры. Мәлі түтран, мәлі түтран ку арыслана, тезе минредеші шинзем. Еп візіне арыслана мәлі түтті жинжен қалаза Хам шыға ғывілінде ларзақ візембе кіске бұғу дұзайыртердім. Вол бұғу председателі ақ бұлдым. Ундай бір пір үйду, Арыслана шытта ғубасыне сүтсе ябрымыр. Анжақ выл үйду пейт дызылчы. Вешкін ваша пыжалней цадухрыде, ништа да ғупма керлімір. Холих перзе депте лапшу штаппан не де вілімрен хадарадып теть. Хаван ухмах пучупа лыбырдатсадыма да Тезен Тезеншеш выл чарынзаларчы. Ун бабара пір жында келешмері. Арыслана үшта хумалы жинжен, хамын аққала забамалла бұлчы. Тухым рахебе христан мегедин чулдан дуны нюхребе бурры жинжен аса елдім. Унда хупна арыслана кайран тимір читлі хыш недегаларма аван булат терім. Хам шухыша калазабадым. Ман жуғышпа пурде келішіш. Шинзем пір самантрах пурдызембе пычкызем илзе тухрыште, шакланзаларны шагана татса вежерце яжыш. Хойзем хрисан мегедин нюхреп анышварне ұшса хума жүппіріш. Нюхреп патнешитсен, үбінна арыслан кайры, түррех тюррех нюхребезикре. Эбе ун хюрине ядымда, шыға ғывілінчен зіксе Нюхреп шаварне хупса, лайық пидерзе лартрым. Шавы кажах, иге жинна станция ядым. Унда візіне шапла галама хушрым. Ямаш ялінчі чапла сунаржы, лап шуш тапане, читлі хрен тухсадарны арыслана, чіріллех тытна. Арысланне ыранах пырза илзе гайыр, тесе калыр терім. Шав арыслана чірілек тұтнық үшін, мана пөдемтін жебілзе житрі. Шаплай бі, пір арыслан дытны бек, тенджері чі чаплыда паллы сунаржы пулзададым. Саккыр берзех, пір лав почыр тытрым. Эбе кунзерен темеше ширу илсе дырадып. Манбада терлі вырынзенжен, чілхесен бе ширузем ярза ман халапсене пуршырде де, ватты веттебе кымыллаза вуланы шинчен білдереші. Ағы паян эбі тугал ялінжи шкулда вренеген ачасенчен шагынбек ширу илдім. Хизе плеш тапан битче. Эбир сирен хала бірзене, юратса бұлатпыр. Сире візем жын тавдуза, тада нумай бұрынма сывлық сунатпыр. Штапан битче. Эзир тенчери чи паллы да чаплы сунаржы. Эзир пайдах тискергайк тытна. Эбир сиренден шакна ыйтса білешін. Эзир штапан битче, квагалзем, пачырзем тытса гурманы. Тытны бұлзан візіне епле тытны жинженде жирір. Эзир пире кымылдываса шанзақ тұратпыр. Сире юрадаган ажазем. Чынағақ, эбі кывагалда, почырда, осанда пайдақ тыца көрні. Візіне тыдас телішпеде чи чаплы сунаршы шутланны. Манран хамыр таврари сунаржысем шыбірде шібірде сунаржысемде шалдақ теленетчеш. Пурне де баллы, шібірде әбі темеже худ табылза көрні. Кашны кайма сірен, унды сунаржысене мінбеде бұлзан тіліндерзе хвараттым. Уйрымынах манран унда пачарзене остатытнын жен теленетчеш. Шак телешпе хам гына мар, ман та жаба духре. Анчах вăл хăй теллен пір пăчырта тытса курайманха. Пăчырденрен, сире візене епле тытны шинчен каласа барам. Вышлăх çул хине, шөбере кайса, тайга херринче лараган ялта, пөрр шул хуши бурындым эбі. Вăл тайгара кедр йывишизем Ундақтада теміндерлі тескер кайықта бұрынатшы. Кергуне бұлзан, зем лаве-лаве бе кедр майри дұрттарачыш. Хеллеги вағытра сунарда пакшасем, тилезем, убазем дыдачыш. Шакнагура кергуне житсен, манында кедр майри шиес келчі. Карчыкта кун зерен, хай хескерне татса бар дезе минретме бушларе. Анча хебе халичен нихшанда мэйри татса гурман. ба ұна татма карчыга ямашутларым. Вол бур, манзыр бушне килденде дохмастып дед. Шаплавара ирексерех хамында каймалла бульчы. Пурде де білеші, Эбир па иксемер нумая хапсынаган шинзем мар. Шаунба эбир кедр майри татма шинзембек ба мар. Худаш сембе дұқса қайрымыр. Тайга ялба юна жарақ пулныран, унда тул шудыл ичэнек шитрымыр. Худаш сене шақса ядымыр да, пәчік темзем шинче мыйыр шырама бұшларымыр. Анжақ пирін аллап пір мыйырда кемеш? Шинзем татсабедерне бұлі тезе ебір шаларан жала кірзі ғайрымыр. Мен жүрадыр, штапан бітче, үйтірі хиріш бұлны шин. Кедір мұйры датма келдімірға, тедіп. Ора, эсе кедір кивішіне деп алламастын шке, тезе шакшин манран ағылдатса күлма бұшларе. Юлашкен кенчен, пір пызык кивішіне кедар түрде. Ав кедір евіші тере. Каржык пайықсымырде шав еуіш патне бұрзадыдымыр. Ебіжі калама жүк шүлі. Тұррынелі бұқсан шөлік қывынза үкмелле. Пір курлан гиде бұлсан, тадылса ан мүжидезе, бе шапрым Анжа хун шинчен пір курлангыда үкмері. Штапан! Штапан! Тетман карчык. Паха! Пах шүлелле! Шүлелле пахрамда. Тәлінзәк қайрым? Йывышын лапсырқа дура жізем шинчен, пер кетю кайык вишсе қайры!» Хойзем квагарчын зем «Бізем Бізембеге квак. Мінлі қайық земші кузем, дедіп. Візем ларны йывыш патне кушак пек кепшін запыдым да, куша сиктер мезір бахмадыдындым. Хайзем калама жук самырланза кайна. Пюрне хулыныш сар шевете кезем видерех курн задырать. Ман куш-пуш алжыраса загайре. Пыр ярын илчче, пір кайыкне тытца тудан забыха скилче. Шак шуғыша була, кедір мұйрине де татма манзағайны, арымба иксімірде, келе пуш худаш сене шеш кетса давырындымыр. Ялды ишензем пирінден кулма бұшларыш. Эш, тапан, мыйырдатма да білместіншкес, ә? Э? Теш ишензем. Тоқтырға, тапан штапанға мне, тезебі пірреде күрен мерім. тұп нөтелін мәлі ябыла. Мен ехвіл мыйырда тедіп. Анжа хам чынласақ мыйырне мінлі татмалыне де білмес деп. Шав хине, манбада күржі зем бұрзаларчыш. Візем калашнынжен еп шакна білдім. Выл шул кедір майри пиден забулны екен. Пычырсем шимезен келет тулы мыйырдатса хумамай бұр. Тине ғынлан заилдім. Эбі бұрза пурда тұршыбе шакканы евіш, кедр мыйри жи. Ундан вешсе духны кайыксем пачырсем булны иккен. Во тухма халық, мен давашы жиша вет мыйырпа, тыдасчы пачырсене дедіп. Шапла эпе кедр мыйрине тадас вырренне, епле пулсан да тытма тытмашутларым. Почырзем пидех чее тенрень, Ман візіне мәнле тұтмалы жінженлі бақ шырға жашутламалла бүлчі. Штаппан, мін жын жевірмастын ара, тет каржык эп шивырмазыр шутла завыртыне курса. зем жырдашы, шивырма да бамашы, тедіп қаржыға. Авдан зем вещемыш худавыцан, ман бұжа қалама жүк ослы шуғыш бұрза кече. Савыннебе сикседырза ташласым да келжебет. Анжақ канлеші выраган карчығыма вырадас мар дерім. Хам шавсамантрақ туладуқсаллажа күлгем, шурмғышне иге кепшелі пұшал жақрым, пилік тавра авырланы патрун земчікселартна сунаржы хене жықрым. Пүрдегірзе карчыға выратмадыдындым. Карчық, тұрадын бөлі. Шыналык, тада виже михе хадерле, земдіт мағайы бір, тедіп. Ман карчык аран-аран вранчы. Хой подерзем не де білмеш. Намыс маризана карчык, чапты сунар жарымы болзанды, да почермін не білместін, тедіп. Ман карчык намыслан маре, тул шудылманныне де, тул шудылмазыр яғын не де бұймастып, тере. Карчык, Пожарзем дытма гаятпыр. Пожарзене тул жудыл ичен тытмаван дедіп. Шапла, некрес карчыга, аран-аран каласа келіштердім. Абатта жимерімір, тул жудылны жудылманах, тайгана адықса қайрымыр. Тул жудылса небе хам калех кедір жевішіне мастып. Шавынбаманын шаларанда шала кірсе, энер азырханы жақшы раза тұпмала бүлчі. Шапла да янгах шудылза шетірі. Каржыга пұрдадыршы бе кедір кевішіне хыды шапма құшым. Хам тебір айкенчен пөчірзем вішсе тұқты неге дадым. Хал тударза при карчык. Шав самантрах кедір еве пөр пір пөчір вішсе Пачырзен ушкыне жіне умлын хышлын перзе ядым. Пер ушкын пачырдан шурры ытла шәрре берзе анжы. па иксімірде пухрымыр, лыбах шәрде иге пачыр бүлжі. Шивыхрах тебір кедір евішеларад. Карчыка пурдыдыр шибе шаптар та, хамка лехвешсе духаган жіне умлын хышлын иге худ бередіп. Пөчірзем тадақ тонымай берсе анжыш. Пух сашутларымда лыбақ икшірде пір пөчір бүлчі. Қашны пөчірі бірер килограмм болсан да, тыбатты берзех вуны кепіт кака яндардым шкеп тез едіп. деп. бі тайгари пөчірсене де вежех тұтса пөтере деп тедіп. Шапла манын лавда чазақ тұлсаларчы. Қаржы келегайма мен дыдынчы. Аран-аран киліштерзе, карчыға вишіміш кедір евішіне құшым. Халт! Тударза жапре карчык тарықса житнебе. Те ұтлашы хыды жапныран, почарзем шумыр хуп құравшса дұхрыш. Ик кебенебек, ик шыраллы ұтла почарюгердім. Поғадып, почерсен шучы пірреде жақмаш. Ебір-ябір пыжалдан ике кепшене де авырланы, иге патрун деп та, ништалла да вешсел кереймен пачырзен ушкынеген не бередіп. тадах темін жүхлі пачыранчы. Ура бұсмалық вырын юлмаря. Очта бұхна унда пачыр вырдать. Пачырзене пурне де бұқсап дерей мермір, лавшине деме бұшларымыр. Пышалба патронзене лавшине хурзан үксе юліштезе, ура тепне вардым Ман лав келде диене лав бегех зағайры. кайре. Килденилзе дұқны духны па памихизем, пөчірзем жине витмеде житмеріш. Шапла вара, ман пычырзене, немінбе мезірех турттарса таврынмалла бүлчі. Анжақ манлажа урабана вырындан да тапрадаймаш. сірек қаржықпа иксімірде урабана хыжалдан тіксе, лажана булышса мадивре. Шапла хытлангаласа аран-аран келе жетірмір. Лажа да, хамыр да, чом жыва үкірімір. Манбада күржізем мар пәдім ял бұғынче. Епледы тұрында, епледі тұрын жағын жүхлі бөчір тезе тілінзе ұйдашы манран. Мін тілінмелі бұрында, дедіп, шабадып та, шабадыпта, анраны пұды бек перзе анашы, қаржықпа ексімір аран-аран бұқсал бір, дедіп. Шинзем пешісене шарт шапса тілінеші манран. ақ шаплады тұрыны, кезі ұйдашы әнен менбек болса, ақ болмазыр. Камзу ятсере, ара, манын пұшалда кішке дедіп. Тываттың каймаллачы. Вара тада тебір лау бұқса келме болачы Тетіп шақсыне. Мәлі майба. Итрішінізем. Мін-мінлей. па пух мадал керемес пір, үкне бачарзенжен шурытла тетіп. Шин Шинзем мана әнензех прахрыш. Лажызене вар күлдеште, арымзене тада ачыбычызене ларца, пурде тайгана сімірдежіш. Ебір карчык па иксімірде, пір лау не шылса, мұны пил катка пөчірға ғайды барлазалар трымыр. Кындырла жетне теле кешінзен пурде, пір почардыт мазрақ, пужылла қалдырдаттар давырын жеш. Ебі выл вғытра, чүреже умінже почарын тутлыка гайне Пойчыр гагайын тутлы пәдем урама дапса тухнă. Шинзем хырымызем пит вишнебе булас, Шак тутлы шырша чарына-чарына тұрса шашлашы. Шав үлім лапшуш тапанен ангулны бұлдыр. Терім әбі. Пахчал кооперативне вылдазем келмен болзан, кава галдаты да Пірре мана хамыр ялды ватсунаршы кытра карачым урамрател бульчеде. Штапан паншыллым. Эх, кывагал какая тутлы да екен. Тюрри бек аладып. Эсе тудан забықсан, куян земшине шаврын задыбық мастынчы, тері. Кытра карачым суйма юратныран, бұл хойемірінже пір кывагал да тытса курманран, эбюндан. Хывақ шизе көрдіні бара, кезе Хам жесі жеменде, анжақ ман азате пір ул бұд шиніне куырна, тет шын Шин көріне мен бұл, хамырын тудан сапғасчы, терімеп. Шавындах манын бұжа, квагалземді дас шуғыш пырза кече. Анжақ хам візіне тұтмалы не пілместеп. Камран ұйтса кесе тесі шутламадыдындым піргенчен, мана чабадухны сунаржа, шавын жинжен итса білмеден намыс. Тебіргенчен, пирін ялда зем тытма білеген земде де шукчы. Тыт мамар, хызенемірінже квагал гурны сунаржа да жүкчі пирін Шапла квагалка гайне тудан забығас шукыш кунран гуна үссе бычы. Юлашкинжен эбе куян земшіне шаврын задабықме болдым. Кергунне шитрре. Кывагалзем кергунне пит самырлан каяшы денине, илтрімде, пір ирбе ямаш вырманне, паттин шурлығы патне шулдытрым. Унда лыбах кындырлана житрім. Шурлық патнже вун вуниге сунаржа жүрет. Хайсем піріде пір кывагалдады дайман. Вісембе бірлех ялды ват сунаржы кытра кара ажымда бұр. Эшсем еплеға, ыйдадып шақсын жән. Ябы шав деші. Кывагалзем нумай, анжақ перзе үгерзен де елме шикленет бір, шын забысылмада булать, кунашкал севере. Шавынба пемес бірде, деші шынсем. Шапла шау термеп девізем майлы болса, алза бызығыш кывагалшын, нигамында велес келмешінде терім. Кывагал зем тармашыға. ебі ұнжын піртте хуйғырмастып. Анжақ, кер вырыма дазылза Тема мақшын часырақ шынцалартмаш дедіп. Шынцалартсан вара пір кывагал неде күраймын, тет мана кытрағаражым. Ара, эс вадылны бұлсан да, кывагал зене мінлет не пілместіншке, дедіп шакна. Санраны цақтама барға, тет пілмана. Кывағалсене шывшын заларзан зандытмаван. Мана затте яланақ шаплады датчы, лави-лави бек тиесе таврынатчы, терім. Епле апла, тілінзе ғайры шақ сунар жызем. Тілінмели немінде жук ара кывағалзем яланақ шывшинже жывырашы. Шынтсаларцан пурде пұржымне ашы, терім. Сунар жызем манайнен зек Өнен мезенде май келмеш. Ара, эбі тенчері чи чаплы сунар шешкеха. Шапла савынса, візем бұрде келе май утарчыш. Эбі шурлық падінже пәрбі чендір заюлдым. Квагалзем курасран хам шыға хыволеш негірзелардым. Сиве бұлныран шавындах вижежі кілем хорық турат бұқса, кывайт чырсиядым. Манын шыға хывілі мұнча бегех ұшынса житрі. Ебі ширитум дире хывса сардымда, бір кана лайық шивырса елдім. Хам пидех кулышла кулышлателік курдым. Шывзем шынзаларны бек, малдан күрні сунаршызем лашызене гүлзе, пір бе ұмыртсақ, паттин шурлығы батнелле сиккебе чуптарашы бек. Хойзен урабизем, шын шынже асла дебе қалдырдатса бұрашы бек, Хамда шавсасы бақ вранза қайрым. Пахадып та зек каядып. Шав сунар жесем зияны кыва қалзем, пурде шурлыға бұғынны. жинже алла пи бұзығыш тавырын елман. Ош табыған унда кывагал жүрет. Хызем пит самырланза жетне, шабақта шын жунашы. Пір кывагалі пызық шабана урлылла хыпны да Пигензех шатцайра шында башланать. Тепризем шавындах, унын шыварынжи абатне көп-көп хыпса илешін шунза жүреші. Эхе, терім, әзір э, пит сири абат памалла мен терім. Шав самантрах ман бұжа нигам жұтлаза ми ослы жуғыш пырса кече. Пірекінжебе пір сунаржа, кывагалзыне сысна жевет адыгебех нумайдытны үлтінчі. Анчах унын кывакалесем, сысна шывне ымзанза хыпныбех шывы жүмне шихны шипшине тирене-дирене ларна. Кунды кывакалсем пір тяпла тирензелар аспект мариш. Шапла манын калех тебір ослы шуғыш шуғышла загалармалла бульча. Эбі хамын бұжа, шивых юлдашран да ытларах шанадып. Мін жындесен, вылмана нихшан да улдаламан. Бұл мана темілі жәнге кренде, пір замантрах ходалмалы мелдуп сабарать. Шакназа бі түрех келе май отырым. Квагалзіне мінлі тұтмалды ослы меледе, вылақ шутлазағыларыға терім. Хевел анзалар азумын, эбе пахчал ялне житрім. Пақчал кооперативе ұжы. Халық кірзі дұлны мінле де бұлзан лайықта бар үлзе келіне бөлі дезе, епте шалалла кірзе қайрым. Суды дума білместер, вылдасыне хеле керезу мен үлзе келмелей бара, тезе бір жатпірі. Мінле вылдазым, ұйтырым ебі. Мінле вылдазым, пулы дытмалдызем, теші мана. Еп халиченник шанда, вылда курманчы. Шавынба кунда келіне май де курсақ каястерім. Мана пір шиғы таржыш. Волды зене дейілме білмен, скер сене, пулы еплехіп ма бұлдары, тет кереже зуғалды жин. Шақсамынтрақ манын бұш ослы жуғыш шуғышла сағыларжы. Ара кувылда земшіне сысна патин журлыхынчи кывагалзіне пурне де пішке пішкееві, терім. Шавындах зене илдімде, килелле утрым. Ман карчыгын вижімін жымға кершіппі бұртшы. Киле таврынсанах эбе шавшиппе метр жардыршы татса кашдыне сүз тілге бежіне жихрым. әбі вуны тілге бәжіне жихса духрым. Кашны дилге бежумінже ик шыржер шип бұлчы. Шав шип вылда зем саядым, ядым – Кашни вылдызинех пірер дадық сысна шәві дығындартырым. Вун тілгебіне де паттин не кайзаядым. Кашны вылдынех пір кывагал шакланаса, малдан малданақ задыдым. Шавынба, тілге кывагал земгітца каясран ювішсен жән шиға-шиға лартырым. Шапла бі, вуны тілгебе шинче, ике пин вылдағы бардым пірер шаклан занда игі бин булат тезе. Тада игі бин кывагала пір лавва турттарза келме май жүк тезе, бір күн иргіне візіне деме, карчык паиккен игі ба тұқса қайрымыр. Мін жұтланы, терезек бүлчі, манын кашны вылданақ пірер шакланны. Анжақ вуны тілге берен пірі жүк, біне шихны евіш патне бұдым, евіші де жүк. Ик шыргавагал шав дери бызык евіжа, тымаре мәне бех кықлаза таштавшсе гайны. Телін зех кайрым, кывагалзем піртте еп шутланы бек марикен, візем калама жүк вайлы. Анжақ темінле вайлы бұлзан да, візем шав евіжа инжеде хилзе каяйман бұлны. зене дытма, Шавдере анзат пулны болсан да, лавзем жине тиезе бідерме пидехте евір бүлчі. Кашныкова нех малдан шешепе бусмалла бульчче. Унзырын бізем хамыра да лавзембе бірлікшік лезе ташталавішсі ғайыштерім. Игі бен кывагала тазатса, кагайне катказем жине товарлазаларды чен, лобах вижі күн иртре. Тываттымыш кунінже, шандалық сивітірі. Шивзем пір кашрах шит хулыныш шынзалардыш. Эбе шығағы валенче гурны телік чын булас ябаланақ білдерді. Шивзем шынзаларны ғышын ямаш ялінжі сунаржызембе гарачым, чын лазақ лажизене гүлзе паттин шурлығы бәтневештеріне. Анчах, эбе... Ямаш варманен дикова галзене пурнеде де хамдыца таврынна иккен. Хурга де лаве-лаве бехты даттым. Эзир иксен сасыне илтне булзан да, хайзене курман. Эзир візене курма да булдарайман. Мүншіндезен візем пи шүлден вішсе гаяшы. Шапла бұлзанда, әбі хурғайық сене тұтса көрна. Пірне гына мар, ушкыне-ушкыне бех, пірне тартмазыр, тытна. Хургайықсем күнда бұрын машы, хыжызем візем шүршірді пырлы денесінже, те приземді да күндір енже бұрынашы, деші. Анжақ шақ суя халапсене әп пірне де әненместіп. Мін жіндезен, Хургайксем ышта бурныне эбе хамда деп Маншын шага гына балды. Хургайксем шулзерене пирін ял урлы шургун невеш Візем пәтчен мар. Пір-бірін хышын кардаланса, ушкынба пиде шүлден вішсе гаяшы. Шаун байынде әзір візен сасызене илтне үлтіне да, курма булдарайман. Шапла пірі шулхине, ялан хибегех шургунне житре. Ялан хибегех пулзанда выл шургунне хургайыксем тілішпе ораснарах пүлчі. Пирин ял жинжен кунзерен ширим жерде, ватыржар ушкан хургай герде ирде гаячы. Пағаттым да шалдақ тілінетім. Мен жухлі кагай маншы вара кемезір сая гаять тезе юлаттым. Эбі үтті ытти емде, візем жіне пидех омзанза, ожы күш пабықса юлатчыш. Пуренде візене тытса тудан забығас келетчі. сен засы айтса пожалезене те умлын ғышлын пемеді атчыш. Анжақта ұшқын хурка экран піреде үкмешчі. Вешкен ваша візем пидех шүлден вешсе гайны берги пүрже тіррине де, е шүллі хабар да беретчі. Хой шабақта пірне де берзяндараймашчы. Ваша бұяғам, емражіне хабарза беретчен, санын пәлет түбіне жидеген пусма думаллачы. Пусма жіне хабарза хургайксене де чырылек тыдадыдан маллачы. Тезе кулачы жундан Вешкін ваща візіне шиллен шидетчі. Суғалне шыварне шыртса, пір чын мезір келне кірзігі әтчі. Хургайық сене дыдас шутпа, пирін ял сунар жезем мін-мін хытланзабық машчышши. Перезем хире шыналық туса зарачыш, унда сәлі сапса куні-кунебе хургайық сем анаса гатсе вырдачыш. Те призем дада, Хургайықсем ямаш же бурына десе, кунен жерен унда візенде візене шыраза жүретчіш. Эбе візембе хизеп сыр сунаржы бұлза, бе ял да кулдарман. Паллах бек айванла лақытланза, пір хуркайык не де тыдаймастын? Пур не де балла. Унбек вағыт семшитсен, эбе хамын пущине шанадып. Мінжіндезен, вăл пурне де жуғышласа дубать. Анчах хам пулышмазан, вылда пірбітчен немін думада бұлдараймаш. Шавын байыбы хамда сене мінлеті да сешінжен, пейген зех шуғышламадыдындым. Малданах шакна білдім. Хуркайықсем ыраш калдежеме юрада екен. Візем кындырла пір кан мазыр Каш пала, шинзем жетсен, житсен, да булзан, айлымда тюрем, е сыртлы вырыналарса, ыраш кальчи шиеші. Пирін ялбадынже шавнашкал вырынзем, иге тілде бұр. Пірі, сармандей деген сыртлы вырын. Тепри, шавал живен сулаға енчи улыхе. Шак вырынзене, иккеш неде кайса бақса келдім. Сармандей судінче ыраш пидех начарчы. ба унда пір уйық шимезір бұрынны хургайықта анзалара сындуын маре. Шавалулығынче пача хурықла бара. Юған жыл әйеве тұхныбе ыраш кальтизем нумай жырны бұлзанда, да, тәллен-дәллен кеше майлах хулында симес ларашы. шүрезен жүрезен. Эбі шағында орасынақ симес үзеген пір пәчік вырын дупрым. Патне бұрза дадымда, тәлінзек қайрым, Ошта бұқына, унда хургайк ерізем Е, Э, күндалар кундаларадыр екен, терімде келелі ұттардым. Шапла әбі, хургайк сем абатланаган вырына тупрам. Манын візене мінле тыда сихинчен шуғышлазағылара сыгына юлчы. Анжақ манын іш мар. Вұл ман ослы бұжын іші булат терім. Ну, юратны бұжым. Эбі тұрышса, візем ларза абаттанаган вырына тупрым. Халенде әзі шлеға візіне мінле тытмалли меле шуғышласа тупха терім. Пуш мана итлері. заман тұрақ выл пулы тытма дезе карчык сіреге берге аса елчі. Она улы хресимес кальчашине сарсан, абатланма анаган пұрде пурде мұйызембе шақ сіреге жіне тірінзелар аспект туйынчы. Ку ослы шуғыш шинчен, Никамада пір самах қаламарым. Каш пұлзанақ сірегене шав симіз калчашине кайса сарза худым. хур кайыксем шеклезе каясран, сірегене шіржене хыды шапсалартны верен жән шиға-жиғалартырымда келе даурындым. Шау қашкене пірін ял сунар шизем, Вешкен ваща батне бұғынса, хурга иксене мінлі тыда сіне сүтсе бұшланы. Мін дума шашы дезе, епте шавында қайрым. Вешкен ваща намыза білмезір жаплақ суештерет. Мінлі дытмалыне піле деп, дед шакскер. Хурга иксем кындырла жеш шүлден каяшымын. Кашпа візем пи дайылдан віжеші екен. Хире жеш тұқса сықлазалар малла тет ваща савын загайныбе. Шак нашкал пустуй халап сене итлене гышын, тегех ма булдарай марым, де сымақ хушым. Шерле духсаларзан, хывна да, хызембе бірле етсагайыш, терім ващана. Вешкін ваща шиллензе житнебе манба тавлашса гайре. Ховна, тенджери чи чапла сунарша дезе шутлазан да, Пәр хуркайык не деді даймастын. Тезе тарықлама бұшлары манран. Ваша тері мұна. Хал дезен халі алы чірілі дұтса келзен, бібек бибек зағаймын жи, мұна. Вішкен ваша пәр шуралза, пәр херелзі гайреде, хамла жанақ күлзе барадып. Алышне мар, пірне дедытса келейместің, дед мана. Эбі келішрім, выл лажа чен, шурым бұжы де журалза келчі. Хамба бірле ваща жи явзаға дірлене шыбада ғандрезене елдімде, шавал не қайрым. Бұжым мен жұтланы терезек пүлчі, Сіреге сарзағы варны ұра шкалдежіне пір ұшқын хур кайык анны да, Калчанах и баланзах шинебе пурде мыйызембе сіреге жіне дирене диренеларны. Піреде пушне каяллагылар айман. Эбе житне вағытра бізем шунат тізембе шапкаланза жеш бұрдашы. Шыр жіне шапсағы барны вуны бадаран, тұқырышне турда турдағыларны Шапла бара хурга ексем тирінзеларны манын сіреге, пөр пыта шин жақтыдын задыны. Она да турцагыларны хурга иксем сірегене де хайзембе бірле илзегайны бүлітчіш. Вара манын вешкін вашаба тавлашны де узы зырақ пулатчы. Малдан эбе хургайксене кашнынех шуначызенжен шиха-шиха тухрым. Ундан лавжине диерім. Шутларым да кайрым. Манын сірегежіне Шитмелеге хуркайык тирінзеларны бұлна. Яла житне жүре, тул янгах шудылза кайры. Шинзем хургайык сене мінлі дытныне ан білчірдезе, сірегене келегіртсе худым. Ундан тинь, вешкен ваша батне кайрым. Манран сунар жызем мар, ялды пур шин дателінчі. Шагын хыщын эбе ирзерен пәрер лав хургайык тезе келеттім. Ямаш озан зіне пурне де хам хышран ертсе келдім. Мінле гына тискер кайыкпа вәжен жи ямаш жи. Таврари пур сонар жасем де ундан тухма білмесчіш. Унен жерен, хелен жевен ямаш вырманенче сулланса жүречеш. Кун пір куян тытмазан да, уншын пір тіп бізем. Анзартран пір куян нелектерзен, шав куян не сутма дезех шерби базарне гаятчеш. Мише мұжыр шыбада жетменші. Мише пыт тар узызыр перзе яманжи выл сунаршысем. Шакна темінбек нумай веренне шында шутласа калараяс шук. Юлаш кинчен ямаш варманнеде, де шав тар тедеменчен кывак сын жапре. Йывышсем хайзен ежіл думне жухатса, тесірлензе юльжеш. Анжақ, тискер кайыксембе вежен кайыксем, шабақта шавырмана юрадатчш. Унда візем кедеве-кедеве бех пурынатчыш. Уштук варенчи чытлахра убазем ешла жүретчеш. Уй буш варе телезендеви бұлзадачы. Паттин шурлығынже кавагалзем жүретчеш. жүретчіш. Эбі шул шулзерен хизеп сір нумайдытса бұрындым. Шүргүнне умен варманда пір кайык тезеде тарза юлмашчы. Шидес хілле сунара штага язға час-час шутлатымчы. Манын телее кергунне умен візем каллех Ман Манжын вара пәдемденже тебір майлы бек туйначы. бек аладып. Ямаш вармане булмандык, эбіде чаплыда паллы сунарже пулаяс шукчы. Ямаш варманенже сасар, тиле, кашкар, уба, хисеп сырну майдытрым. Ямаш варманінчех, хамыр шыршывра эмірне де булман тискер арслана арыслана да тытрым. Юлаш кинчен, ямаш варманінчех, эбі озан земде дытма вірендім. Озан земденерен, візене мінле дытны калаза барам хазире. Озан Мінлі кайгиккенне де пілменебі малдан. Она квагалбегех шывра бурынаган кайык пуледезе шутланы. Вол вужех урых еші Хай Хайхискер шурлық сенже мар, хурынба пилеш нумай үзеген вырын зенже бурынатмен. Міншіндесен, озан шургунне хурын гычки, кергунне пилеш шиме юрадать. Шакна лайық саназа білніх үшін, манын пуш візіне мінле тытмалды меле чазақ шутлазағыларжы. Шүргүнне житсенех, ямаш варманне кайса, хурынзембе пилешсем нума юзеген вырын жыраса тупрым. Шапах унда кетеве-кетеве бех озанзенетел булдым. Анжақ чухне невізем пит наджарчы. Паллах Хурын синебе озанзем мар, келде чықсем де самырланас шук. Шавынба әбі бізіне, шүргүнне мар, кергүнне дытма жұтласа худым. Кергүнне візем пісе житне билеш синебе самырланеш. Тада кашныек пәрер бузым чәбекыларны бе хайзен ешне де үстеріш, терім. Анжақ кергүннене аран-аран кетсе Піррехінче күр шәрімізем, ямаш варманне мелік касмадезе да. Эбі онзыртран шыра садупны вырына житсегені. Ундан пір осанчы питыца даврына біршасем. Шавскерне бізем пурде бірлепі жерзе шені де, осан кагайы педе тутлы бұлны жінжен пәдем давранасы мақсарны. Шитменіне дада Чеппе хош вырында тытныне де галазабаны хайхискерзем. Шагын хыщын, пирен ялды сунарчысем гынамар, таврари мен бур сунаржы кунзеренех ямаш варманне озандытма гая бушларе. Каегезем пит чее булнебе, аржинзем пәриде пәр озанды даймарыш. Шапла візем кер ямаш варманедырых, пер уза узазар сулланза жүреріш. Юлашкин жен, кергунне житсен, эбіде озан земдытма кайрым. Малдан жыраса дупны вырына, тюрех пыдым. Анчах кындырлатчен жүресен де, озанда кураймарым. Пірре киле каяс тесе, Тепре каш юлза юлзабығас тезе жұтладып. Шабақта пір келіне жүхне каш юлза бұғас терім. Хам ұвынны бе ажамба біргензех шивырма вұртырым. Темін жүхлі шивырна, она хамда білместеп. Каш пала, бұранзақ кайрым. Кужа ұшса бұқрымда шалдақ телендім. Озан зем ништа да Шавындах пұрынашы, кындырла курксем хушине быданзаларза, кашпа пиле шиме духны болны. Хойзем пить самырылза гайны, пиле шине де вэште Ебі візіне пить шеллерім. Сиксе тадым да, пилеш штатсабама бұшларым. Озанзем манран пірттежікленмеші, Тат бек ширлана шизе бідерзек пурашы. Шапла пилеш ешін хыбынза, ман давра шутла зағылар маламар, нумай ызан бұғынжы бір заман тұрақ. Капла жидерзен, ебізіре виш кунда да аймып, терімде, пір билешне теппренех каса киле май утрым. Озанзе ман хышран пилеш тавра пәлітпек сырын забырашы. Киле лыпах тул жудыла зомен житрім. Ман хышран кардыш тулли озан керзе Манын візіне хуп салартмашкан пызык пиде де жүк. Мен дума шавдирех нума ерце келдім хакузене, тедіп. Хам пэтчен немін дума аптраныбе карджыга бұратырым. Карджығы дада. Уйғыран ұжылза небе булас, мана ятлашма бұшлары. Мен дума шавдирех нума ерце ұштан үлзе келіне шабында қайса яр, дед. Қаржық, курмастаным, озан зем вітвізем, дедіп. Манын қаржық тин тына кірсе Пилеш рен пір туратне хұшса де, озан зене шуррине яғынақ пүрде еғырза Үтті зене бара, жән шыналық сен бұқса, кардыш варыне сен дуза хупрамыр. Эбе ямаш вырманенчи бур озана хам хышран йерце даврынны иккен. Візіне хелебе шисен те бідереймерім. Пазара байдах кайза сутрым. Нумайышне күржізене бадым. Аллышне хел кажарма хывардым. Карчык візіне чықсембе юнажар кашта жине лартма врентрре. Шав ал озан Шулзеренех алып узым чепе кыларать. Шаплай хам усраган осан какайы бех, каламашу каван бурынадып. Хажан да булсан, тень эзир ямаш ялне бұрза дұхыр. Ун чухне вара, ман пада кемезір Сиреде, озан какайы бе, хынадуза ярып. Тілінмелле күрік тұпман бұлзан, ұссури тайгене де жидейместімчі, зоологи саджы де бұлмашчы. Пәршілхіне манжын калама жүк телейлі кергунне шаврынза келчі. Виже жулхуши сунара ғаймазыр бурыннық ғышчын, ямаш варманінче тискер гайксем пейт ешланза житріш ұшта келіне унда куянсемсік келеші. Әмірне шын чытлық чытлықсем, тілізем бе дүлчіш. Тарын бар варсенче зем кетебе-кетебе бе жүреші. Шакна кура, ахал шинзем де ямаш варманне ме хыраган бұлчіш. Вармана каймамар, хошпыризем ангарды хышне де духма хыратчыш. Тым Пәр ушкын уба жүреніне курнық ішін, вешкен Ваща тарғындырла хап кезене пидірзе, куні-куні бе пүрден атшы. Хунран, тин калашма вренеген ачазем де кулма бушларыш. Пурне де баллы. Эбі нихешан да, немінле тискерға экранда қыраман. Убазене зенегіна мар, ямаш варманне келсе пурынма бушланы арыслана да, тытса цадаврынны чыға дезе, пір ербе шапла сунара дұқса утрым. Ман делее уяр бүлчі. Хевел ямаш вармане дырыне хабар житсенех, керхи бүлчіға пір самантрах тебетселардыры. Шаплайбе вармана чазах шитрім. Убаземды дас шутпа, түрех уштук варе батнелле утрым. Уштук варе мелле чынгыда тарын. Шүлден бұқсан, унын тебеде көрінмаш. Иге жиране тұршыбе, пүртпек пызык чулзем қындар завырдашы. Шау чулзем айынче, тепсак айбек тәттем шыдық сен бұр. Візенче, убазем ешлі бұрынашы. Килде уштук варе асрада бұлманны бе, Эбе, пожала, веде пулезембеже шавырлаза тухрым. Паллах вӹзембе убазене влерме жук. Хывырах пледер. веде пуль кызене булай бе, пірре шебірді тайгара евіштірінже, виже гунда виже жер выжеларныче. Шакна заилдемде пір пызык тунгада женеларзах, пыжалын иге кепшене де, кашкыр пульт кзембе авырларым. Авырларымда? Халенде ұштық кварінчі ұбазене, пұрне де тұтса әдіп тезе, малалла отырым. Анжақ те ұтла да қындырла чен шүресен де, ұбамар, куян шүре бұлай марым? Аптыраны енне, кубазем мана панне, шаршанақ паллаза, Хыйсен кәрсе кірсе жаш пулі тесе де шухышладып. Манын бұш мін жұтлад, шав яланақ теріс пулать. Шавын ба әбі малалла апла-гапла жүреме бірақсақ, тюрех уштук варнянза мін ұбана убана хыйсен жән хавалаза кыларас терім. Шав делішпе, вар деп не анма, айлымрақ вырын жыраса, вар херребе утрым. Шиче сагыр жухрыма яғынақ қаймала бұлжыманын. Шабақта вар тепне анма, мелі вырын тубаймарым. Юлаш кинчен вар пушнех шитсе дұқырым. Кунда хам бұл булман тілінмелі курык курдым. Курыге чынлазақ тілінмелескер вара. Үтізем пурде хорса сарықсаларны, күпір бітчен ешірзе үзет мәнле курык шигу. Тезе пішкінзе тұтса бұқырымға ескерне. Вол манран вұтанны бек пулза, шеш кезіне шау самантрақ бір жере бұштарзалардыры. Эбі тілінзе қайрым. Епле мерекке курык шынран Шинран ма білет. Терімде она қыларза Чүре Чүреже ца, ялды жынна да тілінде рестерім. Анжақ, вұл курыгын тымарызем, бейт тарынан зағаяшы. Шауын бауына не пледе кокла зағыларма май бұлмаре. Ебе бара уштук варнянма бірақсақ, он резене жырама бұшларым. Малданақ чедеге ұшне бұқырым, онда пір вұрыда жүк. Пудех, кун вырризем тағынны бөледезе, пүрнезембе шірехі башлама бұшларым. Ман алла шинче туна кірзі ғайры бұғадып, туна яғын неде дұқмаш. сірек ман шав туна бішне шыраза тұпмала бүлчі. Вол туна шау тәлінмелі тұра жек бұлна. тұра цем оның піррежеш мар. темі жеде бұр. Хозем пурде курық тавралла сарылза Каш Кашнын вежен мойыр мұйыр құран зем бұр. Весене жынже паржабек пірдезем хужа йымықтар аспек шудал завырдашы. Эбі савынзақ қайрым. Халінде тымаря бек қыларза паланса да дымастып. Тюрех выррынжен шыдарза үстере деп тезе, пір-пір жіне илме хытландым. Анжақ пүрне зенек хурани хуране хубынзаларжы. Ку чынлазақ шинран вұданма біледіккен. Унын кужесемде бұр боле. Тесе эбе шавында шумрах лараган юман хышне бұдан садыдым. Мен шутланы терезех пульчы. Нумай марым, шак курыкк шешкізіне сарса ячы, туна вешінчі пөчі хуране де ұшылса кайры. Кужа пір сіктермезір бұқсадырадып хам. Таштан пір ныры бұрзаду Ужыл ұшылзадыраган хуранешне кірсі кайры. Хуране қалле хубынзаларчы. Мен бұл жыға капла десе тадақ күшсене мезір бұқсадыдым. Хубын заларыны хуран, тарзандырзан калле хужылза кайры, анжақ унышын же нұры тезі дешук, ун шым межакке кегіна сирбінзе ұтқынза үкірі. Шак нашқал мерекке күріға манзыр бушне тенжере ұрық, нигамда курман бұлі. Мін жіндесен, унбек пұр ішін жәнеп, нигамранда илтмен. Ховарах шутларга, унашкал эрже цен уссыден умай булать. Шулла вылых чырлыхе каныш паман үпре бывана да, пәдембек шизебедерме булдарат вет выл. Шапла шутлаза, юман хыжнчен тухрымда, тюрех курыгын пәртурат турат не Ун везенде хуране қалі хубын заларчы. Эбе бұл ұжыласа кетсе деді марым. Вас казах унын ожынжи шуды піртіне кыларса илдем. Анжақ? Вăл пірте пішсе жетмен, шавын бана келе дейлзі қаяс демерім. Шабақта парақсақ бар марым. Хам шисе ядым. Вол калама жүк тутлы пульчче. Унбек пыржа, әбі хам өмірде туданза гурман. Сазардық, Ман уравы епетнебек туйынчы. Күш хубан кезем йывырланса шеттереш. Анаслаган булдым. Эбе пужайне курык татса худым да, шивырдым. Хам педе хыруша курна. Ямаш варманне улып евір пызык шин келінебек. Выл пірре ярза бұссақ шиде жұқырымға ятпек. Шак шин хыра хуребе ман делех пустреде, еп кыштах унын атты айне булаттым бек. Хуранебе кышкырзах ядым. Хам зазыба вранза гайрымда. ұнағына гына білмезір хыбыл-хабылдырзалардым. Эбі ямаш вырманенчен де беккен. ады беккен. Юбіштендірізем, ман суғала да берінмеші. Мен леха капла булдым, тезе хамран хамделінзе Уразем жіне бұқырым. Візем де темінбек бұрымланза ғайны да, ямаш ялін ангардық ішнек шитне? Хойзем үсіне май ебішсене ұндалла кундалла шеш евандара евандара ғыварны. Немен думап тұраны бе ура жіне зіксадыдым. Ямаш вармане чергу ширенде аялдадыр үлчі. Ман пуш Хуп хуран капланза келеген шумыр пілі жіземішне кірзі ғайры. Шау бі пірре небек аяқ калла серзеядым. Шагын хышын манын пушри шлепкеде аванақ курнаган бүлчі. Пуш үсне май вылда сарылза бұзықланза ғайнымен. жақпа пады жіне бұқырым. біземде шлепке бегех сарылза үссе ғайны. Хой земдада Піреде ништан да шурылман. жын бара пиде савындым. жын дезен, ман хамавали шене дум дирілзе ук шадатык каламалла булмаре. Анжақ манын пірінгек пульчы. Хам үссе бұнымай, шакки дадылза бе, манын пыжал ташта ывдын заюкне. Эбе унжын пит мадыдындым. Мін жіндезен, унбек лайық пыжал таврара урых негамында жүкчі. Вол темінлі тискер қайыға да тәлберзе дивредетчі. Шав дерилайық пажала шин тубіде, манбеге чаплы сунаршы бөледезе, әбі она зек шырама бұшларым. Анжақ темле тарашса шыразанда ту баймарым. Юлашкен жән хам ұшук варе бұшне бұртса жевірніне аза илдемде. Пожал шавындах ывдын заюкне бүлдезе, выл вырына шырама бұшларым. Унда да дубаймарым. Тарық дебе пажал сине ал сулдымда. Малалла қайрым. Пәр удым ярза бұлсақ, шиже жухрымралараган бар, ялых ішне жетірім. Тәлінзе қайрым, манын пожал, шак ялғы жінже вұрда барат. Куна біліне бұлзан, хай хискерне, пигензе шырама да керлі марчы. Бұл хамран пәр удымра шеш вұртны екен. Эбі хам көшсем пиде шивеч кайрым. Візем уштук варне мар, шав тері пічік ябалана да, қырандаш пызығыш да шыраза Чынлазақ ман бұжал қырандаш пек шеш тарзайылны. Шак кешук кебе, тада ништа ғума аптранебе, Эбіна пинжагын умрекіс ене жекірем кес едіп нянза выртреде курын ми бүлже. Сазардық, пожалзыр бұрзан, мана нигамда сунар жевірінне шутламе дезе, она каялла кыларма шутларым, алла кісене адым. Малдан жухры мывдан за үкнене бұқмазырақ, пожала чазақ шыраза дупрым. Халі жағын уменже кісене жікне бұлзан да, она пет нумай жырамалла бек тұрыш сағы балаза бұқырым. Пожал не пледе алла кемеш? жән кіске жұдық пулман жүйдезе иккелензе бұғадып. Анжа қаржық мана беш шыдық кестезембе аса елсе, пұжал ұндақ бұлі дедіп. Те біргенчен пинжага хывса, кесене тавырса силлестезе де жұтладып. Тулік бол пәчіклензелар асран қырадып. Ара, тумзыр юлзан шак шандалыкра шынза вилмеде булат дедіп. Шапла манын пиншак кісенче пыжала, лабах кашчен жырамалла булчу. Выл шавындах кіседебінде хвыртнымен. Шавнашкал тертлені гыщын, пыжала хый пичекке булзан да, шурым ғышнех шак мажутларым. Ундан выл ништа да жуғалмедерім. Анжақ пыжалын шак кежук. Выл хам тадылса, ташта сирбінзе үкне? Сазардық темле сылдаба елсе дұқны вірен жинжен аса елдім. Ман делее шак вірен, шурым хыжынжек шағын задырат. Выл мана шыбада гандырбек шеш туйынчы. Эбі савын заққайрым. Вірене салса елдім де, ундан пожалжа кидорым. Вуны хылаштыршыскер хамдавра лыбақ пірре шавырза жихма Кун каш енне сулынчы. Эбі бақтай келе даврын марым. бек чухне ытты варманзене де жетсе келме жұтларым да, малала утрым. Ман шул, калама шук үзінзе бұрат. Пірре бұзадып та шиджі жухрымдывадып. Шаплай бе поезд сене гына мар, аэроплан зене де хуза жетсе иртсе гаядып. Хам хыша күрін барадып. Уралды візем батне житрім. Візен пызықта шүлі темізем бұр. Эбі зембе шав темізем жіне бұлса ұтса бұрадып. Шапла тадақта лензе ғайрымда манын бұш тачка біліцен үшінже бұжы. Сазардық ман сылдым қылға бәдінже темілі саз әсірленелдінже. Мінле сазы ши күй. Нұры маржи дезе қылғабатне алла ярза бұқырым. Төлінзек қайрым. Маныналы, иге моторлы аэроплана ярза тірі. Тіне ғынландым. Манын қылғабатнчи сазы шак аэропланын моторы земгерлені бұлнымен. Шау аэроплана эбе хам ывыш тубане жине лартрымда, пәжік қандыген жен шалалла бұқырым. Унда шинзем тулы ехларса бұрашы. Весем пурде халичен эмірде шин бұрзаге мен тайгана, ылтын тухаган вырынзем шырама каяшымен. Эбі ярза масырен шиче шухрым кайныне білзен, шинзем пурде хойзене аэроплане бех, хамба бір илзе кайма ыйтрыш. Эбі келішім, хам сывланы бе вешсе үйгі дезе аэроплана Иге пюрне хушине хестердім. Шагын ғышын зем савынзақ кайреш. Візем пур пәчік кандықсыне ұшсайарса шулдыршы шыбех калашса бұжыш. Шапла, манын шул тада хүсінзе Те Тебір зегет кайзанақ три трихевел дуғыштырық не житрем. Кунда аэропланы жынжеларза бұраган зембе уйрылмалла бүлде манын. Візен шур жүрген әллег шкеха. Хайзене, Пәр гаяс вырынне пәр сехетре хилзе жидернешін шинзем мана чыререн давдурэш. Ну май ма сывлэх сунжыш. Эбе тискер гайықсем тытмаш утланыне білзен, летчике мана уссури тайгине гаймасэнча. Унда каймалды шулада да кыдартса бачы. Эбе аэроплана ывыш тубане лартрымда, шинзем пурде кандыксене ебір-ябыр Летчиге кабина жінжен сіксе дұқса, манын ұвыш тубанен тигісліхне тимлен сынама бұшлары. Тапран загай ех, тет летчик. Неміндехен мар, тедіп. Эзе мотор ізіне ішлеттерме бұшла да, кабинына кірзелар, аэроплана хам верзе тапратса ярып, тедіп. Апла юрамаш, тет летчик. Тапран загай азумен аэропланын сағалдан да пір минут хуши сан ұвыш тубане дұрық чупса Тереде аэроплан ожын жень, пір каларса, кыларса, унба бірле ман ывыш тубанне вишме бушларе. Ман ывыш тубане калама жук пызык еккен. Анжақ шапла пызык пулзанда лётчик чудах шыре үксе билетчі. Вол мінле бүлчі. Летчиге малда бұраганскер шевер пүрнебе вадам пүрне хушинчи шуруга анжық айры. Вғыт нумайда манын пилик шап шапшур ябала узылза кайры. Летчик хайбе парашут парашют мін. Манын пюрнезем хушинчен не ұшса яны. ушсаяны. жын вара эбі мар, Аэропланы шын шинземде пиде савынчеш. Летчика шырян зашидиченех хам ывыш тубани жинешек артырым. Выл парашютне майла забуштарчыде, Шурыме хышне çакре. Хăй, аялалла юкне болзан да, нимен чухлле те мар мар вăл маны нывыç тупаня çуррине çитиччен, тват çр çитмел сагыр метр пулнине де манман. Эбир вара ывыç тупанне малалла вичсе аппаланса да тымарымыр. Тват çр çитмел сагыр метр жумне, тада жавын чухлле хушрым да, хамын ывыç тубанен дыршы, пәрр шухрым батнех пулнине білдім. Епле бұлзанда чуптарма тұрыжып, тет летчик. Эзе бір минутта блин сывламазыр тұр. Тереде аэроплан моторызіне ішлеттерзе яча. Манын вода бүрне вырымрақ. Эзе шак бүрне дырық чуптар забымадырыш. Терімде летчига вода бүрне жіне кірзе каяган ерду забадым. Аэроплан вода бүрне вішне житсенех Ерибен хварза кайры. Унышын арза быраган жинзем, шуры дудырзем вілгіштерзе, манбасы булашыш. Анжақ хам, сывламазырды махынық манскер, Пер минут хуши сывламаны бех, коштақ чихын вілзе каяттым. Аэроплан чазақ кушран жуғалчы. Эбі летчик кыдарцабаны шулбала, малалла утрым. Манын нумай қаймалла булмаре. Кыштахран усури тайгине житрем. Вăл тайга калама çук пызык. Унда эпе эдем кемелле мар азар бизер тарын варсем дел булдым. Везенче темін дерлі тискер кайык жүрет. Хызем, мана курзана Шавынба, эбі візенчен тұмарым. тамарым. Пәрре пішкінімде пәр пызы губіне арзадытырым. Анжақ бұл чи пызы губи бұлсанда маналыри кужак шүребек шеш туйнать. Хой ман жіне сіктер сиктермезір бұғат, манран хоран ебес сиксе чытреть. Пұхадып, манын ұрав жінде тебір пызы губа, ұлды улды жүребе мүжілдетсе жүрет. Эбі візіне тытса пинжак кісіне ядым. Сағыр ұбаяны бұлсан да, манын кісе шүррі даранда дұлмаре? Візіне ұбазем ғынамар, үтті тискер қайыға да тұтсайма бұлать. Тебір удым ярза бұсырымда, херризенже пет шүлі хыяқ, үзеген шурлық патне жетседадым. Шау хыяқ, хымыш хушинже, пет пызык тигірзем, Хевелі шинче хердензе харлаттарза Ағал Ағаль жы, візене непледе шыраза дубаяс щук. Тупсанда візем батне пыраяс шук. Эбі хам шакнашкал телейлі бұлныжын савын зақ кайрым. Савынма да девішлі. Ара, кунбек пызык шин булмандык, шак тілінмелі жыва да келсе чы. Тигрзем ұштап пұрынны неде, пәлместімчі малдан әбі тигірзене шутлама бұшларым. Анчақ, візім пейт нумай, ирченде шутлаза бідерес шук. Шаунба капла аппаланза вғыда да ирттерес темерім, пішкіндемде түрек игі тигірне ярзадытырым. Тигірзем ұйғыран бе, тайгана чітретсе шуғырмадыдын жеш. Везен за себе шивыраган тигірзем пур де те Шодык мегерен тықынаған пыржабек ундалла кундалла сапаланса біттіріш. Алла те пәдім ашын бұлжеш. Пӹри, пұш пүрнерен жыртса илчче? Анжақ вăл щиртни, мана шыжи жыртны бек шеш бұлжы. Эбі шабақта тиграхы хыдах шиллендім. Шәвер бүрнебе сымсынжен шак тудардым. Унын шыварынжан юн балғазы бушларе. Эбі юнне шылза паланза дадымарым. Игі тигірне де кістене ебір-ябір чымдардым. Хам, вижі удым тузақ, арысланзем ешлі бұрнаган вырына жетсе дадым. Арысланзем зембек мар еккен. Калама чее. Візем манын ура буслебе хужылзанны евіш сасыбе хвранчыш. Анчах хойзем тарса пыдан марыш. Тюрех хамадабынма бигенчеш. Пір арыслане, шыр жемірзе жүгірза яджеде, ады бұжынжен жыртса Ебі Эбі урана піррежек силлерім. Ады бұжынжен жыртса арыслан шит сагыр жүхрыма ұвдынжы. Шакна курсан, үтті арыслан зем хораза юкріш. Хошызем саман трах ташта тарзабыдан жеш. Ман Манбатра, чи бұзық кезем гынадырза үлдіш. Эбе візіне тегех варштарза дадымарым. Чи бұзық иге тұтса, кес ене ядымда, хам калех малала утрым. Вылгун, эбе усури лыбақ кындырла чен жүрерім. Шапла пур вырына да жетсе күрдім. Унда бұрынаган тискер кайыксене пурне де пірер мұжырдытырым. Ман пинжак кескизем де данақ тискерға бе түлжіш. Күн каш лез олынжы. Манын хырым калама жүк вышса житре. Эбі тайгара пір столовый шыраза дупрым. Унда варман казаган пилік шыр пызық вали, пызык куранзембе вишечесля бат жерзе хадерлене. Анжақ волабатсем вижеше варгына булашы. Паллах вижеше вар хырма ебатма да житмеш. Вырман казаган рабочизем земде, выжақтырза тезе, әбі абатне шимерім. Килде юратны гарчык осан піжерзе хуны бұлі. Киле жидем де хырым сарылычен шием, тезе васказа киле май утрым. Шул шинче манын сазардық хырым пағырдатма бұшларе. Эбі хыраныбе тада хыдырақ утрым. Чазақ хамыр ялдан виже жухрымралараган чурачык житірім. житрем. Чурачык больницыне иртне жулгына Вұл Выл виже хутлы. Хый сыртраларныран таштанах шудалза көрінат. Шавынбек пызык пулзан да, выл манжын пәчік пуган майлы жеш туйынчы. Эбі варым жулғышын пет ывынза жетнечі. Лармалды меллі вырын шыраса, ері тавралла бақса жаврындым. Анчах лармашқын шак больница зірбушне урых немінлі вырында булмаре. Эбе больница едінза насран хараса, хулен унтыррине лардым. Піркандығын жән еребен жаққаза тұқтырзене тұқма чынгыр шемірілчі больницы кандыге. Шагын хыщын больницыра пур пурде сиксе духреш. Мана курзан тілінзе хытсақ кайрыш. Сам антрахвызем пусмазем дупса, ман давраллалар цадулдарчыш. Тухтырзем ша пусмаземдір хабарза кайрыште, мана пур енженде итлемеді дынчыш. Мәні радать, ұйтырепір тухтыр. Вар пықырдадать, тедіп шакна. Мінде бұлін чырья бала жемеріні» – тет тұқтыр. Ебіна ұштук варе бүжінде тілінмелі күрік віррине шапла бұзықлан зағайны жинжен қалаза бадым. зем тадақ тілінзе қайреш. Ал изембе не тытса, мана пічеклетмелі мел шуғышла зағыларма, ларчыш. Тупрам, тупрам, кашқырзая жават тұқтыры. Ана кастор жеш вара узал курыгын віррине тазатса кадарма булать, тет. Вара пәчеклензе малдан хибегех пулады би, тедіп. Пулма булдарадын, теші дұқтырзем. Эбі хам керен, пір ывыш арысланзембе тигрзем кылардым да, мана пәчеклетсен шаксем бара хама да, сиреде шизе яма булдарашы дерім тухтырзем хоразакова гарзах кайрыш. Айвандара хизем тюп те тюп безерле каягая үкреш. Хырама кирлі мар, терімде арыслан зембе тигірзіне каялла кесхене чиксе худым. Тухтырзем вара ман кесхери тискер кайыксене мен дывасы жинжен дынчыш. Чазах візіне бевлер келішіш. Эбі, хамыр колхозра зоологисы ажыдывадып, Шавынба візіне темін дузанда вілертерместеп, терім шақсыне. Пәр тұқтары мана тарықсақ шеттірге, апла бұлзан, үштан келіне шавында қай. Тесе, ятлашса варшма бұшлары. Ара, ебі лапшушта пане бұлады вет, терім. зем, тен паллаза мана. Хойзем бұрде ал барас шутпа ман енелі ал зене дасырыш. Эбі візен аллызене кача бүрнебе дірде жеш тұқырым. Шағын ғышын тухтырзем калех манкіс ері тискер кайксіне мінді вас шутлама бұшларыш. Нумай шутлама да керлемар. Сирін яра операция дывазумен шинзене шашлаттармалды емел пур болы? терім. Пур, пур деріш тухтырзем. Пур болзан, тискер кайксіне шавна шашлаттарза шеврадырда хама пөтік ледер терім. Тухтырзем савынзақ кайрыш. Малдан шав эмеле шашлаттарза, кесери тискер гайксене жырттардымыр. Візіне больницы кардыжы дулли вырттарза духрымыр. Шынза каясран кашлинех шыналык сембе битсе худымыр. Кайран, тухтырзем ман шывар батне деген ворым пусма жыраза тупрыште, шавындырых витри-витрибе кастор кышыклезе хабармадыдын жеш. Шире мулда витре касторка сень, манын вархырым бех тазалза шитреде, эбе малдан хибегех пәчекленсе юлдым. Больница дырринчен шире пусма тұрығандым. Тухтырзене чыререн давдурымда, тискер сене тиезе гаймадезе, хамыр колхоза немене жінме жупрым. Хамын кісене тулдарзадаврынны тискер кайыксене, колхоза шерде виже лавба турттарза быдымыр. Тискер кайыгызем виже гунда виже шер пәр хускал мазар харлаттарза шивырдеш. Шабығытра эбир кашны кайыге валиех, тимір келлі уйрым читлехсем дуза қадірлерімір. Кайыксене каштынех, варан варанза шидичен, шав читлихсене хупрамыр. Шапла пирень колхозын хăйень калама пызык зоологи саде пулсатача. Вăл сад тавралла эпир çүллле хюметытца жаврындымыр. Алăке ттаррине виже ттеррлле краскапа. Тенчери, чи да паллы сунаржы, та паня туны зоологи сачы. Тесе хама жирза жапрамыр. Шав сад директорне мана хамақ суйлазалар түріш. Ебі выл сада октябрь революцию яве күн ұшрым. Демонстрация иртне хыщын тискер гайксене курмадезе, мен бұр халық бұғынче. Ебі шав тискер гайксене, чи малдан, хамыр колхозын, шабырлан шабырланзене кіртсе кыдартырым. Сунар же хала бізем кінегене, чаваш халық артиски Светлана Савельева уларе.